prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, krátko po 20. hodine 30. minúte. V piatok 31. Eh, júla sa vám spoza mikrofónu a takisto aj o techniky prihovára v tejto chvíli Boris Koroni. A ako uviezť dnešnú tému? Tak pomôžem si jednak textom a jednak aj nejaký tými, nejakými tými zvukmi. Uh, to, o čom vám chcem teraz uh, niečo málo povedať, sa stalo ešte niekedy tesne, tesne pred koncom minulého roka, keď uh, sa značne rozohnil jeden slovenský politik. Konkrétne ide o predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. A ak vás zaujíma, že čo ho v tej dobe, teda tesne pred koncom minulého roka naštvalo, a ak teda typujete, že možno to bola nejaká tá pôžička pre Grécko, tak v tejto chvíli ste trochu vedla. Samozrejme, jasné, on sa samozrejme veľmi hnevá doteraz na to, že požičiavame milióny a miliardy zadlženej gréckej krajine ktorá, ako on tvrdí, nemá šancu tie peniaze nejako nám splatiť. Ale toto nebol dôvod, pre ktorý sa on veľmi rozhneval. A čo ho vlastne koncom decembra rozhnevalo? Viete, čo to bolo? To vám boli eurofondy. A, alebo lepšie povedané, ich obrovské rozkrádanie na Slovensku, ktoré tento opozičný politik označil za prvotriedne svinstvo. No a takto sa vyjadril na adresu eurofondov e, vo vysielaní verejnoprávnej televízie. Eurofondy vo výraznej miere živia korupciu, sú zodpovedné za korupciu. Týmito eurofondami Európska únia korumpuje naše politické elity, v podstate zapcháva im ústa a robí to preto, aby oni potom súhlasili s akoukoľvek hlúposťou. To znie ako veľmi E, výhodne pre Slovensko, že môžeme čerpať 20 miliard, budeme platiť iba 7. Treba si ale uvedomiť, Slovensko je schopné čerpať asi polovicu. Preto, lebo je tam množstvo podmienok, preto, lebo tie projekty jednoducho treba pripraviť, respektíve veľa projektov nie je dostatočne e, kvalitných alebo zmysluplných. Holý fakt je, Slovensko čerpa polovicu. Čiže z tých 20 vám už je len ostane vám 10. Po druhé, tieto fondy výrazne žijia korupciu. Eurofondy sú najväčším zdrojom korupcie vôbec na Slovensku. Odrátajte v pohode štvrtinu, ktorá sa z tých fondov rozkradne, dostane vám 7,5. A potom ešte musíte zohľadniť to, že eurofondy deformujú podnikateľské prostredie a Veľakrát sa, za ne, sa investujú z týchto eurofondov na, do, do úplných hlúpostí typu rozhľadňa v údoli a podobne. Tie eurofondy z tých 20 reálne, čo tu na Slovensku bude preinvestované na, povedzme, že rozumné, ako tak rozumné veci, bude možno 5 miliard eur, ale my platíme 7. Eurofondy sú stratové pre Slovensko. Ale kto sa vám dnes pri, prizná ku korupcii? Všetci sa mhm. budú tváriť, nie, ani cent, nie, všetko je čisté, ale všetci vieme, že to tak je. Tak nezatvárajme tým oči. Výsledok je, že Slovensko dopláca na tie eurofondy, lebo zároveň my platíme 7 miliard do Bruselu a efektívne sem príde 5, možno že 6 za to, za to obdobie. A toto si treba jasne povedať. A potom už to až tak výhodné nie je s týmito fondami. Nielenže že u nás sa to neriešia, ale ani samotná Európska únia nemá skutočnú volu to riešiť. Existuje predsa ten úrad pre boj proti korupcii, volá sa OLAF na celoeurópskej úra, e, úrovni. Ha, on nerieši nič, on tam má vyriešené, sa tam chvália nejakými siedmimi prípadmi, čo vyriešili. Tí úradníci žijú sami pre seba. Zatva- oni regulérne zatvárajú pre korupciou oči, lebo presne vedia, kto je korumpovaný. Korumpované sú naše politické elity a sú korumpované preto, aby držali zobák a schválili každú jednu kravinu, ktorá z Bruselu príde. Počnúť s tým, že vysavače na 1600 W budú zakázané a končiať s tým, že vystavíme miliardové záruky pre súkromné španielské banky. Veď toto predsa súdny človek by v živote neschválil. Keď ho ale vhodne skorumpujete tými eurofondami a tvárite sa, že to je OK, tak potom vám aj takéto blbosti schváliť. Tak to bol teda, vážení poslucháči, názor uh, spomínaného Richarda Sulika na eurofondy. Ale aby to teda nebolo celé postavené len nejako na vode, tak on eh, v rámci potom nejakej neskoršej tlačovej besedy strany SAS priblížil aj niektoré konkrétne prípady korupcie, ktorá sa spája práve so spomínanými eurofondami. Prípad výrobcu Truhiel, ktorý už bol v minulosti medializovaný, je to z obce Sučany, kde predpokladaná hodnota zákazky bola 4,90 9 milióna eur a reálna hodnota tejto zákazky bola 1 290 Pôvodne ušlachtila myšlienka. Štvornásobné predraženie a čistá nehoráznosť. Jasnejší príklad, ako veľmi sa eurofondy rozkrádajú a ako v nich sa darí korupcii, snáď ani neexistuje, ale nie je to jediný príklad. Máme ďalšie príklady a tie by som vám rád v krátkosti vymenoval. Nemenovaná firma z Komiatic obstarala obrábacie centrum Hundeger v hodnote 1 785 000 eur. Toto isté centrum sa dá kúpiť za 385 tisíc eur. Navýšenie 1,4 milióna. To, čo sa rozkradne, je 1,4 milióna. Uhlové centrum Spitkat Hundeger namiesto 200 tisíc eur zrazu stojí 1 246 tisíc eur. Ďalší prípad nemenovaná firma z obce Strekov nakúpila olepovaciu linku Barberán za 1 800 tisíc. Hodnota bola len zlomok, bola okolo 300 až 400 tisíc. Ďalší prípad, nemenovaná firma z Prešova, predpokladaná hodnota zákazky 3,1 milióna, reálna hodnota 1 600 000. Tu ide len o dvojnásobné predraženie. Tento prípad ešte nebol zrealizovaný a už sa o ňoho zaujíma aj komisia. Ďalší prípad, to už je piatý v poradí, nemenovaná firma zo Žiliny, širokopásmová brúska Optimat, namiesto 286 tisíc, ktoré, e, za ktoré to obstarané bude, mohlo to stáť iba 86 tisíc a tak ďalej a tak ďalej. Na všetky tieto prípady, ktoré som vám vymenoval, je ich spolu 5. Podávame podnet na OLAF, čo je Európsky úrad pre boj s korupciou, pre boj s rozkrádaním eurofondov a žiadame týmto zástupcov OLAFu, aby sa takýmto prípadom intenzívne venovali práve ešte keď je čas. Nie až po všetkom a potom už neostane nám nič iné iba ako slzy, ako oči preplač, preto lebo potom zo slovenského rozpočtu sa budú musieť tieto straty vynahradiť, respektíve vrátiť tieto eurofondy. Tí ľudia, ktorí to rozkrádajú, tí zlodeji tých eurofondov, tým sa nestane ako obvykle nič. Taktiež by som chcel vyzvať občanov, ak sa stretli s korupciou pri eurofondoch, aby nám to dali vedieť. A my v tomto budeme konať či už podnetom na OLAV, ako som spomínal, alebo na UVO, alebo podáme trestné oznámenie a budeme v tomto pokračovať, lebo nie je možné sa zmieriť s tým, že takýto rozsah korupcie existuje. No a samozrejme v tomto smere, to vlastne čo teraz hovoril Richard Sulik, tak v tomto smere si treba uvedomiť jednu vec, neslobodno na ňu zabúdať, že všetko, čo sa nakoniec podarí Bruselu odhaliť ako netransparentné v prípade eurofondov, to všetko musíme zaplatiť my. My, občania Slovenska, teda to znamená ja, vy, vaši blízki, vaši susedia, proste my všetci. To nezaplatí nikto fiktívny, to si platíme pekne my, tie prešlapy. A konec koncov, tak ako to pripomína v tejto súvislosti aj Jan Oravec zo spomínanej opozičnej strany, ktorý takisto bol prítomný na spomínanej tlačovej besede. Takže na záver ešte si vypočujeme aj jeho názor. Pôvodne ušlachtila myšlienka, aby sa stierali rozdiely medzi bohatými a chudobnými štátmi Európy, sa vlastne obracia na tragikomédiu. A ono to trošku pripomína také veľmi vtipné, ale výstižné porovnanie, ktoré hovorí, že naliať Eh, eurofondy do tohto korupčného prostredia je ako keď pred stovkami eh, rokov dali bieli dobyvatelia Ameriky americkým indiánom whisky. Čiže má to veľmi krátkodobý a veľmi pozitívny efekt, všetky, všetkým je veselo, ale na druhej strane to má dlhodobo zničujúce účinky pre všetkých. Čiže zastavenie eurofondov by eh, na Slovensku viedlo k tomu, že to, čo odmietol preplatiť Brusel, pre podozrenia z netransparentnosti a korupcie musí zaplatiť eh, slovenská vláda. A teraz eh, my sa pýtame, z čoho to slovenská vláda zaplatí. Zvýši sekeru v rozpočte? Zvýši opäť dane a odvody? Alebo zníži penzie, zníži platy eh, sestričkám a lekárom, učiteľom? Zníži príspevky do zdravotníctva? Pýtame sa, či je v poriadku, ak jedna relatívne malá a privilegovaná skupina ľudí zarába na korupcii a províziách z eurofondov milióny, zatiaľ čo zvyšok spoločnosti bojuje o prežitie. No, tak ako to je, vážení posluchači? Je to v poriadku, keď malá skupina zarába milióny a ostatní bojujú o prežitie? A je to vôbec pravda, čo tu títo teraz páni rozprávali? V každom prípade eurofondy to je problém, o ktorom Uh, povedzme, že aj mnohí vedia, že to nie je až tak celkom čisté. No len problém je v tom, že málo kto je ochotný prehovoriť. Jedný preto, lebo sa na týchto eurofondoch sami priživujú. To sú také tie, viete, desiatky bielých koní, e, ktorí sa upísali komusi za svoje močanie a za to im z času na čas niečo kvapne do vrecka. No a potom sú tu aj takí, ktorí mm, sa povedzme, že doteraz nezašpinili s eurofondami, No ale zase oni vám povedia celkom otvorene, že no a prečo by sme si my mali robiť problémy a tuto o tejto veci rozprávať. A veď aj tak vlastne my nič nezmôžeme. Áno, platí tam veľká korupcia, ale nechcete od nás, aby my sme o tom prišli rozprávať. Akurát si nadobaríme problémy a tie nám netreba. No takže vlastne tak či onak sme tu v situácii, že niečo sa tu deje, je to také verejné tajomstvo, že fúha, že s tými eurofondami asi to nebude celkom e, najčistejšie, no ale nikto nám to nechce otvorene priznať. Ak nerátame politikov typu pán Sulík, ktorí to hovorili na tlačovej besede, ale obyčajný človek, to, ako si nie. Tí ktorí, tí, ktorí by mohli rozprávať, povedzme starostovia, primátori, tak tí sú nejak uh, ticho. No a práve preto je veľmi dobré, že aj napriek tomuto všeobecnému mlčaniu a strachu sa predsa len ešte nájde zo pár, teraz to myslím v úvodzovkách, bláznov, ktorí sú ochotní e, tie zbytočné problémy podstúpiť. Lebo zase už kam by sme sa dostali, keby naozaj všetci tu húfne mlčali a prehliadali nespravodlivosť. A tak je vlastne fajn, že e, ešte sú tu ľudia, ktorí majú odvahu prehovoriť. No a jeden taký práve v tejto chvíli sedí oproti mne v štúdiu Rádia Slobodný vysielač a ja teda v, rád, v relácii v prvej línii vítam v tejto chvíli starostu obce Mýtna Pavla Grexu. Príjemný dobrý večer vám prajem. Príjemný dobrý večer aj vám. No tak vítajte u nás e, v tomto našom rádiu. Vy ste už, mám pocit, u nás boli raz, nie? Či ešte... Či, nie, nie, nie, nie, ste to. Dobre, takže máte, máte to tenkrát poprvé. Dobre. A dnešná téma teda hlavne eurofondy. Uvidíme, kam nás táto naša debata dnešná zavedie. V každom prípade. A Budeme veľmi radi, vážení poslucháči, keď sa do tejto našej diskusie dnešnej zapojíte aj vy. A keď môjmu dnešnému hostovi, teda spomínanému pánovi starostovi, budete adresovať svoje otázky, svoje názory, on vám vlastne v rámci svojich možností, vedomostí, schopností odpovie, ako bude vedieť na základe toho, eh, čo on o týchto záležitostiach vie. A ja už len dodám, že tieto svoje otázky, názory a čokoľvek nám vlastne môžete adresovať hlavne dvomi cestami. Tá prvá je, je telefonická, tá je najlepšia, keď priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101 alebo môžete takisto využiť aj mail, e, tá adresa je studiozavináčslobodnyvysielac.sk Takisto aj tam môžete adresovať svoje otázky. Tak pán, pán Greksa, na úvod sme si tu vypočuli uh, politikov zo strany SAS. To je už staršia nahrávka, ja som to hľadal po internete, našiel som, to je z roku 2000, uh, e, ak som hovoril, zo, z konca minulého roka, teda december 2014. A, a v tej dobe sa teda takto oni ozvali uh, a podali samozrejme aj nejaké tie trestné oznámenia na, na zneužívanie eurofondov. Z toho, čo ste Eh, v tom úvode počuli, eh, povedzme tie veci, ktoré tam hovorili, vás trošku prekvapili, zaskočili možno, že až také rozmery to naberá, alebo, alebo pre vás je toto bežná prax a <laughs> to vás proste nejak nezaskočilo, lebo o tomto už dávno viete, že to takto funguje. Eh, na úvod by som chcel poďakovať, že som obec tejto relácie a môžem sa vyjadriť aj k týmto eurofondom. A nebojíte vlastne. sa? myslíte, že som v tejto relácii, alebo vyjadri sa k tomu. Nebojím Keď sa... No však budete mať, pro... nebudete mať problém. Zbytočný. Eh, nie, <laughs> nie, musíme sa vyjadriť. Však keď sa pred dvomi rokmi vyjadril takto poslanec Národnej rady, no, teraz viaz... europoslanec. No, dobre, ale on má imunitu. Má síce imunitu a na základe toho sa aj vyjadril a vyjadrujú sa aj iní poslanci Národnej rady k tomuto, ale za dva roky sa nič nestalo. Nikto to nerieši, nikto okolo toho nehovorí ľudia počujú, že sa rozkráda v miliónoch no. euro no. z eurofondov. A nie sú to len vlastne peniaze nás, ako tu bolo spomenuté, že sú to peniaze e, Slovenskej republiky a táto bude musieť dať, ale sú to peniaze celej Európy. Sú to peniaze aj Nemcov, Francúzov a všetkých týchto, ktorí sa skladajú, aby nám pomohli, lebo v regióne sme slabší a my ich to, za to rozkradneme. Ale to rozkrádanie tých finančných e, e, tokov je už také veľké, že myslím si, že ja keď som chcel urobiť úvod tejto relácie, svoj úvod tedy, tak som chcel povedať to isté, čo povedal pán Surlík alebo pán <laughs> Oravec. vlastne, e, ste ma obehli, zaskočili e, ste ma, ale ak by som na to reagoval. Jasné. E, pán Surlík stále hovorí, že toto sa rozkrada, tam sú peniaze, tam sú peniaze, ale vo svojich vyjadreniach nehovorí, kde vlastne miznú tie peniaze kde vlastne tie peniaze idú. U koho končia, tie, u koho končia tie peniaze. No, končia, končia u politikov, končia u niektorých e, malých ľudí, alebo u niekoho musia končiť. Ak... Ale on povedal, počkajte, on povedal v tom, v tej prvej, e, v tom prvom zvuku hovoril, že korumpované sú politické špičky, že u nich končia peniaze z eurofondov a že potom práve preto, lebo sú korumpovaní, že sa im nejaké pri, eurofondy prihrajú, že niečo na tom zarobia, tak potom schváľujú také tie blbosti a povedal od vysávačov, že sa zrušia 1600 vatové až po tie hlúpe pôžičky, uh, nie Švajčiarsku, Španielsku, a že to by inak ako neschválili, ale keď ich vhodne skorumpujete s eurofondami, tak potom vám odklepnú čokoľvek. Takže on pomenoval, že kde tie peniaze končia. Že teda on tvrdí, že vo vrcholovej politike. E, končia aj vo vrchovolovej politike, ale končia aj inde, podľa môjho názoru, lebo mm. E, pri eurofontoch je veľké množstvo ľudí, ktorí sa na nich nabaluje. Či sú to podnikatelia, či sú to malí politici, či sú to uh, E, nejakí zamestnanci, dokonca mhm. ministerstiev. Veľa ľudí sa to, tu nabaluje a tam končia tie eurofondy. A ak hovoríme, že končia v, vo vysokej politike, však tých ľudí si všetkých volíme my a, nemôžeme, a volíme ich každé 4 roky. A 4 roky hovoríme, že títo ľudia rozkrádajú tieto finančné prostriedky a my ich zase volíme a volíme a sme s tým spokojní. Čiže e, to rozkrádanie je vlastne <laughs> za takej, za takej eh, malej pomoci aj nás. Takého tichého súhlasu. Tichého aj? <laughs> súhlasu aj no, nás. No, ja to to môžem eh, potvrdiť, že e, rozkradanie eurofondov na obciach, ja si myslím v tých nižších sférach, e, lebo je rozkradanie vo vysokých sférach, kde je to v miliónoch, ale samozrejme tieto eurofondy sa rozkradajú aj v nižších sférach a tam sa Eh, dáva tým malým politickým, politickým špičkám tie finančné prostriedky, čiže nejakými tými cestičkami, ktoré môžu ísť. Ale je to tak, ale prispievame k tomu aj my veľmi. Aj vy ste hovorili, že starostovia sa nevyjadrujú k tomu, no. starostovia okolo toho nerozprávajú, sú radšej ticho. No. E, nemyslím si ja, že niektorý starosta má z eurofondov nejaký e, profit. profit. On ho nemá on, e, keď vyndú eurofondy, dokonca nie sú to len eurofondy, ale sú to aj finančné prostriedky nášho štátu, ktoré sa dávajú dotáciami, lebo aj eurofondy... Rôzne granty a tak. Rôzne granty, eurofondy sú dotácie a keď tieto dotácie dostávame, tak e, to sú dotácie, každá dotácia je korupčná keď e, my nastavíme systém dotácií, ktorý sme nastavili e, na začiatku a nastavili sme ho tento systém dotácií aj eurofondami, tak už tento systém musíme používať a je tak nastavený, aby bol korupčný. Čiže Dobre, ja vydávame. Vás, ja vás trošku stopnem, lebo, no. lebo vy idete ako píla a ja sa tu nestačím čudovať. Tak dobre, tak teraz to trošku samozrejme prehnane hovorím, ale, ale že Odkedy, odkedy tie eurofondy na Slovensku fungujú? Od ktorého roku? Eh, je to približne 2016 eh, je teraz rok. 15. No, 15, povedzme, tam je 7, 8 rokov, 9, 9 eurofondy. Rokov. No. Dobre, tak, tak 9 rokov fungujú to eurofondy a vy teda priznávate, že podľa vašich vedomostí, hovorí o tom samozrejme aj politici, niektorí hovoria, ale vy to potvrdzujete, že 9 rokov sa tu korumpuje v tomto smere? 9 rokov sa korumpuje A teraz počujete, že a 9 rokov s tým nikto nič nerobí? No veď práve to je to, že 9 rokov s tým nikto nerobí a nenájde sa taká osoba, e, ktorá by vyšla s tým vonku. E, ja si pamätám ešte za vlády e, keď bol predseda vlády Mečiar. On mm. odchádzal a v jednej relácii on povedal, že pozná dvo, boli sa mu dvaja starostovia náhodou sťažovať, že je korupcia v dotáciách, v eurofondoch a v tomto je dotácia. A on to povedal, povedal to, ja som si nikdy nemyslel, že také niečo môže byť. My sme to dávali tým ľuďom, aby to oni, ale je to vôbec možné, s tým niečo treba robiť. A e, Vladimír Mečiar už bol dávno, je už pred politiky, ale už vtedy upozornil na to, že je to tak, každý sa mu vysmial, povedal si, ale čo to je nič a ako si to môže dovoliť povedať. Mm-hmm. Takisto ako každá vláda, ktorá je pri moci, keď ona vládne hovorí, to sa nemôže stať. Súčasná vláda takisto hovorí, minister financí sa pánovi Sulíkovi smeje, že to vlastne nie je možné. Čiže každá vláda hovorí, že to nemôže, ale tie eurofondy sú už nastavené tak, a to sa nedá zmeniť do toho roku 2020, kedy ich ešte budeme mať, aby tá korupcia v tom nebola. Stále ich musíte dostávať nejakým spôsobom korupčne, lebo sú to dotácie, nedostá ich každý, finančných prostriedkov, či je to na obciach, školách, polnohospodárstve, v lesníctve je stále málo, my ich pýtame a keď niečo chceme, mhm. tak musíme podplácať. V socializme vám poviem, e, neboli banány. No. Neboli banány, e, koho ste korumpovali? Zelovocára. Zelovocára. Doniesli ste mu 20 korún predtým no. a on vám odložil na Vianoce podpultový predaj, predaj banány. Korump- no. E, korumpovali ste aj vtedy. Aj teraz korumpujete, lebo je nedostatok finančných prostriedkov na obce. Keby sa tie eurofondy rozdelili povedzme nejakým spôsobom na obce a obec by musela s tým hospodáriť, nekorumpovala, e, nikoho by nemusela korumpovať a podľa toho, ako by hospodárila, také by mala výsledky. To by bolo správne. Ale my tie tej obci dáme menej peňazí a potom jej povieme, vieš čo, e, ty si žiadaj peniaze. Nemáš mhm. dosť peniazí, žiadaj si. Môžeme to povedať napríklad, ktoré sú teraz také aktuálne. Stále hovoríme, áno, rozdali sme 100 nových futbalových výserisk. No. Ale bolo 600 záujemcov. 600 záujemcov bolo tieto finančné prostriedky. To boli tie malé e, umelé ihriska. Hej, čo... tie malé umelé, no, no, no. čo sú od predsedu vlády. No. Ja súhlasím s tým, áno, nech je v každej dedine aj dve ihriska, nech tí deti športujú, ale nie je to korupcia, keď 500 nedostane. A tých 100 muselo nejakým spôsobom, ja, ja som už 4 krát žiadal o toto ihrisko a 4 krát som ho nedostal. A... Alebo e, každý mi hovorí, a bol si Počkej, za niekým. No a takto, že vy ste nedostali, ale vy nie ste asi v smere, nie? Vy, vy nie ste smerák. Nie, nie. Ha, tak to bude asi problém, nie? Lebo, lebo to je taká známa vec, že, a, že dostali najviac tie umelé hryská tie obce, kde starosta je v strane smer. Viete, to, toto vám je známe, táto vedomosť predpokladám. Hej, hej, aj momentálne som to čítal aj v minulosti, keď tieto hryska sa rozdávali, tak sa takisto hovorilo, že dostali sme smer, ale to je tiež e, taká riadená korupcia, nie je to finančná korupcia, ale je to taká riadenia. Viete, vy by ste komu dali? Ja? Vy by ste, keby ste mali dvoch zna- e, mňa známeho a ne- neznámeho starosta, komu by ste dali? No tak ono samozrejme, že keď máte nikdy, známeho, tak to... Nikdy by ste nerozmýšľali, nikdy by ste nerozmýšľali, že ten neznámy vám nedonesie nič ten známy vás bude podporovať vo vašej politike, bude vás e, chváliť, bude rozprávať, že ako je to dobré. Prídete mu zahrať na ihrisko, on všetkých tých ľudí nabali. Aj to je korupcia. Politická korupcia, ale je to korupcia za peňazí tých istých ľudí, ktorí v susednej e, obci to ihrisko nemajú. Ale keby tie peniaze boli tie, ktoré sú tam, takto sa rozdávajú a boli rozdávané normálnym nejakým kľúčom pre obce, mm-hmm. obec by si s tým zhospodárila, tí občania by povedali. E, počkajte, čiže vy hovoríte, že, e, že chyba sa stala ešte kde si povedzme pri fiskálnej decentralizácii, keď sa rozhodovalo o tom, koľko peňazí pôjde na obce, s akým zdrojom financí si budú hospodáriť samé? E. Že tam niekde sa stala tá základná chyba, že dnes e. chodí menej peňazí na obce, nie, nie, ktoré nie. potrebujú na svoj chod? Nerozumiem. Na obce dostávajú peniaze. E, fiskálna decentralizácia bola urobená podľa mňa správne. No. Obce dostali na chod. No. Čiže na prevádzku, na mzdy, na, aby mohli svietiť, aby mohli zametať Áno. a tieto veci. Ale tu nie sú financie na, dota, na investície uh Čiže, z týchto čiže vy finan... máte peniaze len na prevádzku? My máme peniaze len na prevádzku, čiže my držíme, a to tiež veľa občanov nevie, my dostávame nejaký balík, z ktorej máme urobiť prevádzku tej obce, aby tí obci, občania boli e, spokojní. Čiže Ak smeti... máte kultúr, smeti a máte kultúrny dom, tak ho vymalujete, dáte ho do poriadku, máte školu, kúpite im toto, toto mm -hmm. a udržujete to, čo máte. Áno. Ale tieto peniaze sa nemôžu využívať na investície. A keby na... ste niečo z tých peňazí ušetrili, tak môžete? A keď ušetríte ten jeden rok, no. e, tak e, tie peniaze môžete potom na budúci rok použiť na investície. Ale zoberte si, že šetríte 10 rokov, aby ste mohli urobiť jednu cestu a 10 rokov tí ľudia nechodia po tej ceste. No jasné, to Čiže... vás ani nezvolia potom. <laughs> potom... To je problém, nie? hey, hej, to... nič nedáte, tak no, oni... Každé 4 roky ich musíte minúť. <laughs> Ale no. e, to je ten problém. A ostatné finančné prostriedky tieto dostávate určitým spôsobom dotáciou. Mm-hmm. E, ktorá je v každom prípade musí byť, ak je nedostatok finančných pred, e, peňazí korupčná. E, a keď sa vrátime naspäť k tým eurofondom, tak tam sú velikán, veľké peniaze. Či je to aj pre obce, ktoré môžu získať mm-hmm. a inú možnosť nemajú, sú to veľké peniaze, čiže je veľká korupcia. A táto korupcia stále narastá, narastá a Dobre, čiže takto idem si to zhrnúť. Čiže vy nejaký balík peňazí dostanete od štátu ano. na vlastnú prevádzku. To, sa, to sa ráta tým koeficientom, koľko máte obyvateľov, ano, obce, ano. mesta a tak ďalej. Podľa toho sa vyráta, koľko potrebujete peňazí. Tým viete zhruba pokryť prevádzku. Ak teda neprídu nejaké nepredpokladané udalosti, to vám stačí, stačí na, pre, na prevádzku, ale samozrejme treba rátať s tým, že treba aj do niečoho investovať, ľuďom priniesť nejaké nové veci, niečo obnoviť. Na to peniaze nemáte bežne v roku. Čiže tieto všetky investičné veci, pokiaľ ide o nejakú obec, o nejaké mesto, toto všetko sa vykrýva z grantov a z eurofondov momentálne? Momentálne sa všetko toto vykrýva, vykrýva z grantov eurofondov. Nie sú, e, na to nedostávame finančné prostriedky zo štátu. Iba tie, ako ste predtým spomínali, čo si v roku si tá obec ušetrí, mm-hmm. prejde to do rezervného fondu a ten rezervný fond na základe schválenia zastupiteľstva môžete použiť na investičné e, nejaké akcie, ktoré máte. Ale zase, keď zoberiete naspäť, e, e, budete tým ľuďom škrtiť celý rok, aby ste 5 rokov šetrili a nakoniec po 5 rokoch niečo urobíte. A pritom Európska charta samozprávy hovorí, že by sme mali e, využívať tie peniaze, ktoré na toto dostaneme pre občanov, aby mali e, všetky služby zabezpečené tak, ako ich potrebujú nebudem im svietiť, aby som ušetril niečo. No Čiže... aj, niektoré obce na to prešli, ale asi nie kvôli tomu, že šetrili, ale že už nemali ani na prevádzku peniaze. No samozrejme, no, je niekto... to, to je problém eh, no. tiež. Ktorý... Dobre, a budeme sa ale o tých eurofondoch Hej. baviť, len aby som to skrá a ja chápal, že a to a to prečo teraz tak je, že vy máte peniaze len na prevádzku a na investície už nemáte? Kedy si ste mali aj na investície? Kde teraz tie peniaze, ktoré boli predtým na investície, končia? A kde, ako to, preč, prečo máte peniaze len na, invest, ne, len na prevádzku? Fiskálna to je fiskálna decentralizáciou. Tak to bolo pred niekoľkými rokmi vlastne štátom na základe aj požiadavky obcí. Združenia miest a obcí Slovenska urobené, mm-hmm. ale tu chcem povedať, že to je, správne sú tie finančné prostriedky rozdeľované. Teraz samozrejme je to aj tým, že kraje, ktoré, alebo obce, ktoré nevytvárajú určitý HDP, alebo mm-hmm. ja neviem, Hej. nevytvárajú a, tie oblasti, tak ich dotuje povedzme Bratislava, ktorá vytvára oblasti. Čiže v tomto e, by nebol problém a práve tie ostatné financie, to je normálny spôsob, ako získať financie e, na investičnú e, výstavbu. Ale ja chcem hovoriť nastavenie, nastavenie všetkých, veď keď som spomínal tie banány. To isté, keby boli ihriská. Na ihriska je toľko a toľko peňazí, mhm. vieme rozdeliť 100 a predstavte si, že by iba 80 obcí si žiadalo. No. Lebo už nepotrebuje, alebo by si reálne povedalo, mne to ihrisko netreba, Hej. aj tak ho nevyužijem, a za to, aby som sa len chválil, že som ho dostal, tak 80 e, e, obcí by sa našlo. Keby tých peňazí bolo dosť, nebola by žiadna korupcia tak ako teraz je z banánov, kto chodí dať do zelovocu no jasné. Uh, peniaze? Hej, hej, Čiže dobrý príklad. Nebola by korupcia a tým pádom uh, by to bolo všetko v poriadku. A druhá vec je, že my všetko chceme. A keď som spomenul, <laughs> teraz ja vás nepustím k slovu. No dobre, kľudne, <laughs> <laughs> ja, hovorte. Teraz som ja sa vás ja... nechám. keď som spomínal, že my sme na vine, e, ako ľudia, ktorí okolo toho robíme, od toho najmenšieho človeka, tak e, aj my vlastne prispievame k tej korupcii. Možno, že sa to tak nezdá, ale na tej obci zoberte si ľudia, čo chcú. Z 80% nevedia, čo sú eurofondy. Z 80% ľudia počúvajú, že nejaké eurofondy sú, počujú to v rozhlase, vidia reklamu a v reklame napísané. Za minulé obdobie sme toľko a toľko dali do škôl, opravili sme toľko a toľko námestí a teraz... E, máme znova nejaké peniaze, zase toľko a toľko urobíme, len nech ten e, Magor váš e, starosta si požiada o financie. My mu ich dáme. To počujú v rozhlase. A toto ľudia veria, že to takto funguje? A ľudia veria, že to tak... 80% ľudí takto žije v takej predstave, že e, nech si požiada, dostane? Áno, áno. 80% žije v tomto a hovorí... E, samozrejme, keď sa tým nezaujíma, tak verí tomu, čo hovorí sa v rozhlase, v televízii, keď Jasne. ešte aj na to reklama. Tak on príde a povie, no tak E, starosta, počúvaj ma ty... Prečo e, ty nežiadaš peniaze? Pre, prečo ty nežiadaš peniaze? Veď ty to si toto neurobil, toto neurobil, toto neurobil, pomaly si tu najhorší starosta v okolí. A všade, le... všade inde stávajú hej, cesty, toto ja, chodí. hej, všade inde to stávajú a no. ty to nestávaš a ty si nežiadaš. A ja hovorím, uh, ja som požiadal uh, trikrát uh, na veľké eurofondy. Požiadal som jeden projekt, druhý projekt, tretí projekt. Uh-huh všetko som splnil tak, ako som mal. Nebol tam žiadny problém. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo z dôvodu, ktorému som ani ja nerozumel, som nedostal ani na jeden. mm Obec, aby mohla to podať žiadosti, minula e, na slovenskej e, koruny vtedy 2 milióny korún. Či to Čo? boli... 2 milióny, len aby ste podali projekt. Aby sme podali projekt. Sme minuli 2 milióny korún a tieto 2 milióny korún teraz keď sme to nie našou chybou nedostali, Jasné. tak chýbajú. A oni vám ich nevrátia? Keď je ten projekt neúspešný, tak tie 2 milióny korún nevráti vám Nie, nikto? nie, nie. Vy si... To je riziko, hej? Že... To je vaše riziko. Nikto druhý nemiesie riziko, iba vy. A vy ste tie 2, 2 milióny korún vyťahli odkiaľ? Že z toho, čo ste ušetrili? Či... Z toho, čo sme ušetrili, e, po prípade sme ešte môžeme naozaj investovať, ak niečo predáme, tak mm-hmm. môžeme investovať. Čiže, a tak to musí robiť každá e, obec, Alebo hej? si požičia, každá obec to tak, alebo si požičia z banky, alebo nejakým spôsobom e, získa iné mimo rozpočtové zdroje a tým, tieto môže investovať. Čiže aj my sme to urobili a potom sme vlastne e, sa dostali do problémov, lebo keď už E, myslíte si, že niečo získate, tak do toho dáte peniaze, ale vy nič nezískate a peniaze dáte. Projekty, ktoré sme dali urobiť, e, tak teraz vysia, e, alebo <laughs> sú založené naše skrinie a zapadajú prachom. Samozrejme, po tých dvoch, troch rokov už sú zbytočné, čiže ich môžeme zahodiť. A tu je ďalší program ohľad, okolo eurofondov. Nie len tá korupcia, ale aj zbytočné vyhadzovanie peniaze od obcí. Obce zbytočne vyhodia veľké náklady a pritom ešte nevedia, e, nevedia či, to bude úspešné. či to bude úspešné. Ale oni splnia podmienky. Všetky podmienky splnia, nie je to úspešné. Šup, koniec, prišiel si o peniaze, ďakujem ti veľmi pekne. A tu nastáva korupcia. Keď vy tam chcete dávať, Aha. tak chodíte a hľadáte koho, aby tí občania na mňa nepovedali, že som do toho dal 600, uh, eh, v koru, 20 tisíc eur, v eurách hovoríme už, 20 tisíc eur a nič z toho nie je. Kurník šopa, lebo o, eh, potom sa občan spýtal v pol roka, kde je tých 20 tisíc eur? a ja mu poviem, no tak dal som do projektov, lebo som išiel do eurofondov a on povie, no ale ty si blbec, ve, ty si nedostal tie peniaze. No. Keď a si... vy poviete, no ale z objektívnych dôvodov, eh, e, objektív... nevybrali ale, nás, ale ja ti kašlem na tvoje objektívne Jasne. dôvody, ty si mi premrdal 20 tisíc <laughs> eur a prosím ťa, tak eh, čo si, pozri sa, tamto ten dostal, ten dostal, ten no. dostal a ty si nedostal. A keď nie si správnej sme, e, strane, E, tak sa zoberá choj preč. A my chceme tú správnu stranu tu mať. Aj to sa stane, keď pri rozhovoru sme. A čo vtedy urobíte? Tak e, zohnete oči, klaknete na kolena a idete. Idete, Idete hľadať niekoho, kto by vám v tejto veci pomohol. Zavoláte tam, počúvaj, nepoznáš toho, ako by sme mohli, ten povie, poznám, ale vieš, ako to býva. A takýmto spôsobom dostanete sa uh-huh. k tomu. A teraz dostanete e, nejakým spôsobom reformy, ktorý, ako pán Sulík, e, pán poslanec hovorí, sa určité jedna tretina minimálne niekde stratí. Potom, Čiže... No k tomu sa dostaneme. To ma, to ma inak just zaujíma, že ako sa tá jedna tretina stratí, lebo ja tomu nerozumiem, však ja som tiež živnostník a musím si všetko vykazovať, ale zase ja viete, nerozumiem týmto, týmto fíglom, tak mňa to zaujíma. Ale z toho, čo ste doteraz povedali, si tak zhrniem, mi to vychádza takto, že každá obec, každé mesto v podstate nemá dostatok peňazí na to, aby si pokrylo jednak svoju prevádzku, a, ale zároveň ešte, aby aj nejaké investície. Čiže musí hľadať peniaze na to, aby nejaké investičné zámery mohlo rozbehnúť. Ano. Toto je na tom každé mesto, každá obec. Toto je, hey, proste, hej. v tomto smere platí rovnosť na Slovensku. Hey. To ste vždy na tom rovnako. A teraz to znamená, že vy vlastne dostanete od štátu na prevádzku, dobre, tam, tam si vydýchnete, že aspoň niečo máme, viac menej to pokriete, ale že pokiaľ ide o investície, tam musíte peniaze hľadať. A tam nastáva ale tvrdý boj. Hej, medzi obcami, medzi, medzi mestami, že to už je proste boj, lebo, lebo tých peňazí je málo a obci, ktoré peniaze potrebujú, je veľa. Tak, tak? Tak, presne tak. Dobre, čiže tam nastáva tvrdý boj, lebo keď hráte, že čestne, tak sa vám môže stať, že vám povedia, no, tak počujte, pán Grexa, že dobrý projekt ste urobili, všetko sedí, všetko platí, aj, aj dobré, aj lacné, len viete čo, no my sme mali na tento rok, ja vymyslím číslo 40 projektov, že schválime, no a no nezmestili ste sa do toho, do tých 40, tak napriek tomu, že všetko sedí, všetko ste výborne urobili, no tak ste sa proste nezmestili, no skúste o rok. A vy poviete, no ale ja som už 2 milióny dal na to a teraz viete, no mne tie 2 milióny. A oni povedia, že no nás to mrzí, ale viete, viete tých 40 nepustí. Hej, tak toto funguje. Presne tak. Dobre? Tak toto je prvé zaujímavé zistenie. Ideme si oddychnúť cez pesničku teraz. Musíme to stráviť, lebo toto... Viete, že ono sa to môže zdať, že no, vy tuto rozprávate, objavujete teplú vodu, len asi naozaj platí to, čo ste povedali, že 80% ľudí nevie, že to takto funguje a práve preto je možno dobre sa o tom takto porozprávať. Mňa v tejto chvíli napadla, ale neviem, či mi Peter vybral tú pesničku. Nevybral mi Nezbedník jeden. Chcel som takú jednu uh, jednu takú počkajte, ja ju rýchlo nájdem, lebo to sa mi teraz hodí tá pesnička. Uh, sekundu. No, už som ju našiel. Ja zatiaľ ešte, kým poviem pesničku, tak uh, prezradím pesničku, tak vám poviem, že samozrejme po nej nám môžete zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete písať maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Teraz si ideme zahrať takúto peknú vecičku, ktorá sa volá, že Coloredo. Coloredo. táta vždycky říkal, lochu žádný strachy. Seš kovboj v kolorédu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás. Narvaný kapsy, prsten, si zlatý. Tam kolem krku krkomíští indiáni mají. A ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý. Musím si pohnout do kávy, tam rozdávají. večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Ja tu mám dnes e, človeka, ktorý je starostom obce Mýtna, volá sa Pavel Grexa a okrem iného je tu, je to tuhý fajčiar. To znamená, že on vlastne cez každú jednu pesničku musí odbiehať a zapáliť si cigaretu. A to znamená, že uh, ja vlastne, kým on e, zlikviduje tento tabakový výrobok, verím, že sa mu to podarí v rýchlej dobe, tak vám prečítam takú jednu e, štatistiku, to je e, z februára tohto roka, ktorá tvrdí, že na miliónových projektoch spolufinancovaných e, Európskou úniou štátom a obcami sa podľa polície rozdali len na úplatky desiatky tisíc eur. Štatistiky z roku 2013 hovoria o tom, že napríklad Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie pre 64 trestných činov poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a zhruba v polovici, teda 33 prípadov, v prípade 33 záležitostí teda podala alebo teda vzniesla obvinenie. Obvinených bolo 46 e, osôb, e, celková výška zadokumentovanej škody e, prekročila hranicu 9 miliónov eur teda 9 miliónov eur, to koľko to je, 27 miliónov korún, aby sme si to vedeli nejak lepšie predstaviť. No a čo je zaujímavé, tak tí ľudia, ktorí týmto veciam rozumejú, tak hovoria, že no, tých 27 miliónov e, korún, alebo teda 9 miliónov eur, to je <laughs> ešte stále len, len špička ľadovca, že to to je veľmi nízke číslo, nejaké máme, ale že, že to je stále ešte, ešte, ešte ako hlboko, hlboko niekde mm, a teda ďaleko za, za realitou. A problém je vlastne v tom, že čo tvrdia fakty, že dokázať niekomu úmysel, ako aj samotný fakt, že peniaze použil na niečo iné, ako boli určené, určené je veľký problém, že to nie je vôbec jednoduché. No a starosta mi tuto opäť zavítal do štúdia, takže to som rád, že už môžeme pokračovať v našej téme. Ja som, kým ste tu neboli, prečítal našim poslucháčom nejakú štatistiku, koľko sa toho rozkradlo, ale ešte stále nevieme, akým spôsobom vlastne k tým krádežiam alebo k tej korupcii dochádza. Zatiaľ, čo sme sa teda v tej úvodnej časti dozvedeli, je asi toľko, že vy ako obce, vy ako mesta jednoducho tých peňazí dostatok nemáte a ak sa chcete rozvíjať ak chcete niečo vašim občanom priniesť, také, čo sa aj oni žiadajú, musíte proste ísť do rôznych grantov, eurofondov a podobných záležitostí, no ale tých je málo a hladných krkov veľa. To znamená, že musíte sa o tie peniaze pobiť. No a teraz poďme teda v tej našej debatke ďalej a poďme sa, poďme sa trošku porozprávať o tom, ako tá bitka vlastne vyzerá, že, že keď teda už chápete, ako to funguje a viete, že čestnou, hro, čestnými pravidlami jednoducho sa to nedá, tak ako to teda funguje? Ako sa to robí, aby ste, ako urobíte to, aby ste tie peniaze proste dostali? Mm, <clears throat> Vrátim sa trošku do minulosti. Mm-hmm. V mhm. minulosti Eh, bol, eh, už som 20, vyše 20 rokov starosta, čiže pamätám si aj dobu, keď eh, neboli ešte eurofondy, pamätám si dobu, keď sme žiadali finančné prostriedky na ministerstvách, na našich fondoch a tá doba bola podľa mňa najideálnejšia z toho dôvodu, že sme napísali jeden list na ministerstvo, chceli by sme robiť vodu a z ministerstva nám odpísali bohužiaľ vy nesplňate podmienky, dovidenia. Čiže nič ste neminuli, alebo vám odpísali niečo, áno, môžete, do, ak splníte podmienky, dostanete finančné prostriedky. A vtedy sme sa púšťali do ďalšej činnosti, vtedy sme už vlastne míňali tie obecné peniaze, aby sme mohli dostať nejaké finančné prostriedky. Potom prišla doba... Trošku vás len pre... Zapamätajte si, aká no. doba prínos prišla, len tuto ma dobre, veľmi dobre upozornil poslucháč, lebo čítam tu ešte nejaké iné veci. A tých 9 miliónov eur, to je 200 70 miliónov korún, nie 27, <laughs> beriem späť, lebo to je krát 30 samozrejme, takže a, 270 a to sa bavíme o špičke ľadovca vážený. Áno, Takže pokračujte, že... Hej, že ako 9 to... miliónov eur, to je naozaj špička ľadovca, <laughs> lebo 9 miliónov eur, to je iba taký maličký kúsok z toho, čo sa niekde e, zmizne, keď si tak zoberieme, ja neviem, to CT, tam mm. hovoríme o pol milióna eur, že niekde zmizlo, čiže čo je to 9 miliónov eur? Hej. To je 18 cetečiek a tie sa nakúpili na Slovensku. Ale druhá doba bola, keď už vlastne bola eh, už spomínaná vláda pána Mečiara, vtedy neviem, či eh, vládol zo SNS, ale pravdepodobne, tak v tej dobe vlastne, keď sa e, nejaké finančné, alebo žiadalo sa o datácie, tak tam už automaticky tí dodávateľ, alebo tí politici, ktorí v tej dobe boli, tak prišli za vami na tú obec a povedali, no áno, 20 E, dáte, starosta je jedno, skade ich zoženiete, to je vaša vec Mhm. ale nám dáte a my vám zariadíme, že tieto finančné prostriedky dostanete. To bolo tak za večera? No, v tej dobe toto bolo tak, môžem povedať. V tej, v tej onej. E, potom prišla, prišli ďalšie vlády, trošku sa to stiahlo, potom sa e, viacej dbalo, či to bolo na účtovníctvo, či to bolo na kontrolu, či to NKU prešlo, potom mohlo kontrolovať obce. Čiže to už bolo ťažšie a ťažšie a ťažšie. A teraz sa robí systém asi taký, že keď inde nejaká výzva, o ktorej vy ako starostáni neviete. Sice zo šumov a z takých kuloárov počujete, že niečo takého príde tá výzva, bude na 3 mesiace, tak e, mesiac predtým príde za vami nejaká agentúra a povie, viete čo, e, my sme taká agentúra, ktorá <laughs> máme nejaké poverenie a my vám tieto finančné prostriedky na to a na to, čo by ste chceli, povedzte, čo chcete a my vám na to zoženieme. Tej agentúre je jedno, či vy ich potrebujete alebo nie, ale hlavne je, že sa nejakým spôsobom pre, behnú tie e, oni peniaze. prídu za vami sami? Sami prídu. Nejaká agentúra. Je, Nejaká agentúra je ich musím, veľa. To, musím si to predstavovať hneď, ako to hovoríte, budem to dávať do, do nejakej konkrétnej podoby. Čiže som starosta obce Áno. nejakej a teda už viem, že jednoducho chcem získať peniaze z tamto tej výzvy, môžem na to získať, tak si podám projekt ešte nie. nie Ešte si nepodávam. Ešte, Ešte iba som... viem, že e, v tých výzvach, lebo už pr- e, približne viete, aké výzvy vyjdú. Ešte neviete podmienky. Uh-huh. Ale viete, že tá výzva príde. Čiže pred vydaním tej výzvy, lebo ona je otvorená na 2-3 mesiace, ktorá uh-huh. ako, niektoré sú priebežne, a v tej výzve viete, že už môžete dostať finančné prostriedky. A tak čakáte, kedy tá výzva vyjde, aby ste mohli. Ale už predtým príde tá agentúra, že ona už vie viac, ako viete vy ale čo? Že už vie viac, lebo tam jej povedia to, tam jej povedia to. Mm-hmm. A na základe toho už vie a dokonca niektorí sú až taký, ja, e, <laughs> taký otvorený jazyk majú, že povedia a e, my to máme ako už predjednané dopredu, lebo my máme taký a taký objem, ktorý bude na nás presne. Čiže vám v tom objeme sa môžete vy do toho spratať a je. Viete, keby to nebolo... ako sa oni o vás ale oni chodia za každým. Oni chodia za každou obcov, Oni oslovia 100 obcí. Eh, z tých 100 obcí 10 obcí povie, viete čo, ja nemám ani korunu doma, môž, nedá sa nič robiť, dovidenia. Viete, že oni nevedia, že či oni neviete, niečo, či... Oni sa vás prídu spýtať, hey, oni... či náhodou nechcete Áno, podať, áno. Aha, náhodou, jasné. lebo my už vieme, že to náhodou, či, či to my potrebujeme, alebo nie. A my povieme, no tak viete čo, toto by sme potrebovali, no. možná, mhm. že, alebo to už je na druhej každej dedine, tak to chceme mať aj my. Jasné, napríklad je eh. nejaká výzva na obnovu, povedzme, telo cvične. Áno, jasné, tak vy áno. poviete, o, že dobre, že vravíte, to sme presne chceli. Hej, tak. No a teraz, a teraz čo? Teraz tá mm, agentúra Tá čo? agentúra povie, no dobre, viete čo, tak eh, podpíšte tu hneď sami zmluvu, že s inou agentúrou neurobíte takéto niečo Aha. a zaplate nám, eh, ja neviem, tisíc eur. Len za to, za to že... Ako zálohu, hej, a, ak nie, zálohu to je len tisíc eur za to, že už keď príde niekto iný k vám, tak e, už nebudete s ním jednať a poviete, že už máte s nami zmluvu podpísanú, zaplatíte tisíc eur a je. Čiže nič ste neurobili, len ste si určitým spôsobom, alebo tá agentúra si vás zazmluvila, zaviazala, že už e, keby prišiel niekto druhý, tak nie. No počkajte, ale teraz, že ja sa to musím pýtať, lebo tomu no. nerozumiem, že a tých tisíc eur ako vykážete, že ste dali na čo? No, to no, musíte e, každú e, korunu áno, nejak, hej, hej, hej, samozrejme. Tak po, e, určili sme agentúra, ktorá nám bude robiť eurofondy. Hej, a to je v, prípade pohode. Hej, to je v pohode, hej. Dobre, takže vy ste si dali áno. 1000 eur, už máte vybrať tú agentúru. Agentúru, ona si pozrie, čo máme a teraz povie, dobre, pán starosta, všetko je v poriadku, ideme v Indu výzvy, mm-hmm. zavoláme vám alebo už aj dopredu zavoláme, čo budeme vedieť, aby ste si dopredu pripravovali inde výzva. Zaplatíte nám povedzme 10 tisíc eur a my vám vypracujeme žiadosť. A tých 10 tisíc eur to dali od buka cenu, či to mm, je nejaký... Každá agentúra má určitý, menšie agentúry majú 1000, 2000, 3000, tisíc, podľa projektu, aké sú. A viete, keď sa nastavujú projekty, tak už v tom projekte na toto je toľko peňazí, na projektovú dokumentáciu technickú je 5%, na toto 3%. To už máte presne rozpočítané tam, hej, že koľko ide na čo. No to oni vedia, vlastne my nevieme ha? ešte. Ha? A na základe toho si tú cenu určia. Že povedali, že dobre, tak povedali, že na to, aby teraz už vy má máte tú agentúru Áno, 4000 eur. máme. A oni vám teraz povedia, no a teraz my vlastne ideme urobiť všetko preto, aby ste tie peniaze na obnovu tej telocvičky získali. Ale, ale musíte nám akože... Že... Zálohu dať. Toto no, je tých tisíc, nie? Nie, to je, nie, to je prvých tisíc. To Aha, je za to, že, že sú to... Dobre, a teraz, a teraz za čo ďalej platíte? Za, že vám to vypracujú. A to je tých 10. To je tých 10. Že vám to vypracujú, vypíšu tú žiadosť. No, čiže všetko. urobia projekt? E, urobia projekt, ale to nie je technický projekt. Berme tú telocvičňu, keď sme ju no. začali no. a povedia vám, no dobre, a máte už projekt opraviť telocvični? Vy poviete, jo, ešte nemám. No tak si ho dajte urobiť. Ale Zaplat... vy ste dali za čo tých 10, nerozumiem. Nie za projekt, tak za e, čo? Za vypísanie žiadosti, tak to nazvíme. Že on vypíše žiadosť a bude kvalitná a všetko, čo vy do toho dáte, zosumarizujú a pošľujú to. A prečo to neurobíte radšej vy? Prečo 10 e, on, oni tedy tvrdí, e, každá agendúra tvrdí, že nie sme na to schopní. A z druhej strany môžem povedať, že tie malé dediny samozrejme nie sú schopní, lebo tam, keď sa v dvoch čiarkách, tak vás vyhodia, že ste niečo urobili zle. Čiže mm-hmm. oni. E, dostanete tie, e, keby zase sa vrátim k tomu, máte určité finančné Prostriedky dáte tam, ale musíte zaplatiť technický projekt, <clears throat> musíte okolo všetko toho zaplatiť. Keď je to povedzme telocvičňa, mu, e, chcete ju zatepliť, musíte si urobiť tie rôzne, e, no nie certifikáty, ale tie štúdie, že či mhm. e, to má byť, to má byť, to má byť, či ju treba zaplať, e, zatepliť, koľko sa úsporí a slovom toto všetko vidia. Tam naskakujú, naskakujú tie čísla, pe, e, tie, čísla Jasne. tie peniaze naskočia Eh, vy, vy im to vlastne iba odozdávate, oni vám povedia, verejné obstarávanie urobíme my, lebo musíme eh, nájsť takú firmu, ktorá eh, vyhrá. Čiže vy nerobíte ani verejné obstarávanie. To spraví agentúra. <laughs> Spraví to agentúra, vy to podpisujete. Práve ah. preto hovorím, že starosta, keď chce, aby vyhovel tým ľuďom, čo oni chcú. Mhm. A, ak ľudia chcú telocvičňu? Ak ľudia chcú telocvičňu, ak nepôjde týmto spôsobom, tak ju nikdy nebudú mať opravenú. Tú to no, starosta už vie, že jednoducho normálnou cestou to Normálnou cestou, nie, tak musí ísť takto. Čiže tá agentúra vám dáva, tu, toto pošlite tam, podpíšte, niektorá príde a takto to ide ďalej a ďalej, až nakoniec e, tá, vám to pošle, čakáte, z ministerstva vám príde áno alebo nie. Keď mhm. vám príde nie, agentúra povie ďakujem veľmi pekne, dovidenia, e, ďakujem vám za povedzme tých 10 tisíc eur a vy si robte už čo chcete, keď e, tie finančné prostriedky nedostanete. To sú finančné prostriedky, ale tá agentúra m, mm, e, musí E, alebo tí, ktorí to zabezpečujú, nehovorím už o agentúre, uh-huh. musí určitým spôsobom, aby to vedela zabezpečiť. Musí dať čo pretlačiť. Musí dať čo pretlačiť. Aby no. mala pretlačiť, tak okrem tých desiatich tisíc potrebuje určité finančné prostredky. Čiže ona potrebuje aj, aby to niekto vyhral. Viete, v minulosti e, no, hovorím to otvorene, už aj tak nemáme čo stratiť, <laughs> ale e, e, v minulosti bol asi ten spôsob, že E, prišli agentúra, ja som povedal, dobre páni, ale e, robiť to my budeme my obec. Čo? To, to, to... Tú opravu telocvičný napríklad. Áno. Budeme ju urobiť my obec. Že dáte tých 10 tisíc na celú Nie, nie, nie. E, vlastne nie. Všetko toto urobia oni, mhm. ale ten dodávateľ tej stavby bude Hej. obec. No jasné. Lebo... Čiže výberové konanie si urobíte vy, respektíve to budete, bude to vo vašej režii. V našej režii áno, si to no, urobíme rozumiem. ako vlastnú investíciu. Jasné, vy, vy ste povede... svojich ľudí a áno, tak ďalej. A oni povedia, no a my ako dozdáme určitý bakšiš niekde nejakú vatu, keď to budete vyrobiť. Nie, my si za to, e, čo budeme mať zisk, ešte niečo urobíme inšie. No to nejde. Tak, e, pán starosta, dovidenia. Čiže to, to, sú, to sú tiež také prípady, ktoré sa stávajú. Ja viem, že e, povedzme z 2800 starostov toto povedia traja, alebo ešte tí povedia, ktorí na to doplatili, že sa to takto stalo, lebo vy sa stávate tým pádom bielým koňom nejak, niekoho no. a keď na to doplatíte, tak nikto iný nedoplatí, iba vy doplatíte. Ja som, <clears throat> môžem povedať, že e, boli také pokusy vás takto dostať. Boli pokusy, kde som to ja na svoje triko v polovici zmenil a bolo zle. Čiže... Čo ste zmenil? Že ste to zrušili? Nie, robila sa, všetko to išlo tak, ale ke, výberovke na som urobil ja. Uh-huh. Vybral som firmu, kde som dvakrát toľko urobil za to. Rozumiete? A, a, a on nedostal nič. Ale potom ešte chodili, chodia za vami, no tak teraz chyť, e, keď si bol taký frajer a zober zo svojich a podaj mi, lebo ja to musím odozdať. Keď si no, tie čo, peniaze čo oni musia odozdať? Oni musia ako niekomu zaplatiť za to, že ten projekt prešiel. No. Tak? Musí to, musí to takým spôsobom ísť, lebo kde by odozdávali inde? Ako, ako vy by ste mohli e, ručiť že vám ten projekt z 95% no, prejde, no, ak by ste... Vedieť. Akú majú oni úspešnosť? Keď, keď sa platí bakšiš, tak je aká úspešnosť, že projekt prejde? 95% keď je to. A to ešte chcem povedať. Ono to už pomaly ani nie je na politike, tieto investičné projekty. Oni tieto <laughs> investičné projekty už sú vlastne na ekonomike dané. E, samozrejme, e, viete, už je jedno, či tam bude tá strana, tá strana. Ja, ne, ja nehovorím teraz, či je to súčasná strana, Nie, nie to ani, to ani zďaleka sa ani zďaleka. vlády. Toto robila pravicová vláda presne takisto. Takisto to robila to aj pravicová vláda. že, Práve to hovorím, to, že... že... To, že teraz Sulík niečo kritizuje, to je úplne smiešné, áno. pretože toto robila Radičovej vláda Deto. Tak, proste tak. To si, oni len odovzdávajú štafetu. Hej, hej, hej, to hovorím, že to no. nie je. Ale už príde ekonomicky, lebo ten človek už, e, viete, keď aj chce ísť niekto do parlamentu, tak už ide s tým spôsobom, spôsobom, že bude tam riadiť túto takto finančne. Vlastne, rozumiete, on sa tam už stáva takým e, eh, ani nie politikom, eh, je jedno, akú politiku robí, ale už ekonomicky to berie, čiže e, tie peniaze chce získať nejakým spôsobom. No. A e, už je jedno, či je tam jeden, druhý, e, jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá strana, hlavná vec, je tie peniaze takýmto spôsobom... Takže už sa neprihľada na nejakú už sa nepr- Áno, už sa neprihľada ale... na politickú príslušnosť, ale už sa prihľada na získavenská... Viete, boli... Už keď sme to už začali, tak to aj tak ukončíme. Boli také one, e, prišli za jedným politikom, ktorý e, tiež vybavoval a prišli za ním a hovoria mu, e, prosím vás, vy to tak rozdeľujete, dajte aj mne, ja som nikdy nič nedostal, tie, týchto finančných prostriedkov, dajte aj mne. Jeden starosta prišiel mm-hmm. a mhm. za ním a viete, už ma chcú vyhodiť z dediny aspoň, a on sa ho spýtuje, no a vy ste v akej strane? Mm-hmm. No, on hovorí, ja som nezávislejšieho. No tak vy nemôžete nič dostať, lebo my to máme po stranách rozdelené, ktoré kto dostane. Viete, čiže aj <laughs> tie, keď sú v koalícii štyri strany, tak si to podľa oného rozdelia. Čiže nie je to mhm. ani veľmi staré. Preto hovorím, že to už ekonomické, ekonomická sila vládne. Tak teraz už aj ten nezávislý dostal by, nie? Keď už, to nie, keď, keď už nejde o stranu, tak... Nie, viete, v tej stranickej celej línii, keď si zoberiete, že keď vládne jedna strana, jedna strana rozdáva. No. Keď vládnu dve strany, dve strany rozdávajú, ale podľa pomerného zastúpenia. Jasne. A aby bola opozícia ticho, tak aj tá musí mať a niečo. niečo. sa aj jej kvapne. A, a celý ten uh, e, ansábl hore je spokojný. Dobre, ale ideme ešte späť k tej, no. k tej, tej, k tomu spôsobu, ako sa to celé deje, že dobre, dali ste tisíc eur, zaplatili ste 10 tisíc uh, za vypracovanie, vypracovanie žiadosti Áno. a vy ste si za 10 tisíc kúpili 95% šancu, že vám projekt prejde. Nie? E. Tou žiadosťou. Či to ešte stále nie? Dá, dá sa povedať, no. že hej. Dobre. A teraz uh, tých, tých 10 tisíc uh, to ide komu? ide nejaké agentúre, ktorú, e, ktorá to robí, ktorá vám spracuje. Tá ich má normálne, Dobre. oficiálne, to, všetko to, je bez problémov. tých 10 tisíc je bez problémov? To, to si vedia to je vykázať, bez problémov, to je čisté, áno, To Dobre, stále. A, kde sa, a kde sa začína diať svinstvo? Finančné? Uh, teraz uh, robí sa oprava tá telocvičný. Uh mhm. -huh. uh, zoberme si, pán Sulík to dobre tam definoval, jeden stroj stojí 100 tisíc, kúpili ho za 200 tisíc. No. A tam je to svinstvo ide sa opravovať tá telocvičňa, verme. E, vy by ste si ju vedeli opraviť za, uh, ja neviem, 10 tisíc eur. 10 tisíc eur dajme, no. alebo dajme 20, aby sme sa na to neplietlo. 20 tisíc eur, ale e, súťaž vinde a vinde, že ten e, to opraví za 40 tisíc. A to, ale to vám povedala tá, lebo, lebo, lebo dodávateľa služieb vybrala tá agentúra áno, áno. a ona vybrala niekoho, kto to spraví za 40 tisíc. No, ale počkajte. A už ale je 20 tisíc voľný. Dobre, ale vy teraz poviete, že ale vy ste sa zbláznili? Však tá, ja viem, že tá telocvičňa, to už aj vy viete, že to nemôže stať 40 tisíc, tak tej agentúre poviete, čo ste zblázni, však že ja nemôžem opravovať niečo, niečo za, ja neviem, že za 40 tisíc, keď je evidentné, že to toľko nestojí. Tak vám agentúra povie, no tak čo ste sa s nami dali? Vy chcete mať opravenú telocvičňu, aby vám ľudia dali pokoj? Alebo čo chcete vlastne? Agentúra vám povie, Buďte spokojní a vy sa nestarajte. Veď to sú neadresné peniaze európske. To nedávate vy? To nedávate svojho? vy, dávate zo svojho. Čo ste vy, blbec? Viete, ako tá agentúra vám povie. A tak potom na čo? Toto je takto urobené, vy buď ste spoko... alebo zase nechcete mať 5 rokov opravenú telocvičnú. No a teraz, keď nedáte tých 40... To ani nejde z vašich, to, to nejde z... eurofondy, eurofondy to sa vy na to vykašlite, áno. to ne, z cudzieho krv netečie, ako sa hovorí, a zároveň počúvajte, Grexa, veď vy si tým kúpite... Uh, voličov. Voličov. Áno. <laughs> Oni budú mať telocvične, vy si kúpite, budete... A všetci sme spokojní. Je jedno, že sú to naše peniaze, eh, lebo my eh, všade hovoríme a ľudia to tak aj vnímajú, to sú európske peniaze, ale Európa nemá mlinček a točí ich, aj keď už teraz politici niekto... ale už len kle, klepli e, politici tlačia peniaze, ale e, už sa to tak nedá robiť, ako sa to v minulosti robilo, už to je tam klepnuté. Čiže e, to je, ale e, nie je taký problém. Ja si myslím, že rádiu samozrejme by sa to ani nedalo povedať a neviem, či by sa taký ako ste ma nazval na začiatku blbec našiv, ktorý e, by no, to... No <laughs> Hej, hej, hej, ja viem. Ktorý ja vás by... mám rád za to, že takto otvorene hovoríte. E, ktorý by to povedal, ale raz to niekto musí povedať. No. Nie je možné, že ja vám poviem, e, tuto som si ja pripravil, a som si sem dandač aj napísal. Nie je možné, že Sulik hovorí to, čo za začiatku hovoril. Nie je možné, že Matovič hovorí, aj keď inú nemá, lebo on už má iba tú agendu, že bude klepať politiko na postri, aby nekradli a inšie nepo nepovie celú dobu. Keby naozaj tí politici nekradli, tak e, Matovič by nemal čo robiť. Ale on to na všetkých hovorí. Nie je možné, aby beblavý ktorý má dobré názory a chce to viesť dobrým smerom a tento beblavý stále hovorí, všade sa kradne, všade sa rozkráda, toto, toto, toto a všetci to hovoria, ale nič sa neurobí. Tu nie, nie o to, aby e, sa zatvárali ľudia, lebo tu sa povie, koľkých ste zatvorili Nikoho. No tak čo chcete? Koľký piati ste zatvorili, tak sme spokojní a bude sa robiť ďalej. Tu treba z, e, z, e, urobiť nejaký rešerš. Tu treba u, urobiť, že ten systém nejako inak postavíme. Že oddelíme, ja neviem, e, exekutívu, výkonu moc štátu oddelíme od politickej moci a keď toto urobíme, tak v tom prípade my môžeme e, e, riešiť tieto eurofondy, lebo politik, ak nebude mať dosah na tie peniaze, tak ich nerozdelí. On bude iba kontrolovať tú exekutívu, že či to robia správne a jedno, či bude vládna strana alebo opozícia. Mhm. Ale asi zoberte, že vyhrá jedna strana, alebo dve strany vyhrajú a teraz prví 20 členovia z tej strany idú na ministerstva to riadiť. Ako to môže byť? Tak to má politika v ruke. A ak to neurobíme, tak to stále tak bude. A kto by to urobil? Nikto, lebo by to nechcel urobiť. Čiže treba ten rešerž urobiť, ale my sme už zase niekde inde. No nie, nie ja, ja stále rozmýšľam, že ešte vás nie, nepustím niekde uletiť ďaleko, <laughs> lebo tu je jedna vážna vec a ne, tejto nerozumiem. Že telo cvičňa, 20 e, tisíc má stať obnova, povedala agentúra, ktorá za mnou prišla, my ti to urobíme na 95% ti to vyjde, nebudeš kamarát nič platiť zo svojho, to sa zaplatí z eurofondov, tam je ale asi 5-percentné spolufinancovanie. To, to je nič, ale to je už nie. To je smiešná blbosť, to Hej, je nič. To aj tak vám povie, to nejako uhráme my to, a... No, toto ma zaujíma. Ako sa to uhrá? Vy rozumiete, že teraz mne, ja musím niekde stratiť 20 tisíc. Lebo 20 tisíc je o reálna obnova a, a 20 tisíc je nad to nahodených, teda tých 40 je tam. Ja niekde musím tých 20 tisíc ľudovo povedané zašmondrchať, skryť, áno. schovať. Áno. Že ja musím povedať, že áno, mňa reálne stala tá obnova telocvične 40. Keď by prišla nejaká kontrola alebo niekto, ja to musím vykázať. Áno. Ako sa toto urobí? Ako sa stratí tých 20 tisíc? Kde sa stratí tých 20 e, tisíc? Vlastne niekto vyberie nakoniec ho vyberiete vy, toho dodávateľa, lebo všetko podpisujete a zodpovedne no, áno, na vás. Vyberá, vyberá agentúra, ale ja podpisujem, takže som ho vybral ja. Ja, ja a vyberáte ho vy a vy ho vyberiete, lebo iba podpisujete. Agentúra robí všetky tie veci okolo, dáva vám papiere. Vy teraz e, <clears throat> Jo, keď to, to poviem, tak už v živote nebudeme mať eurofondy. <laughs> Ale... Vy ste najmne, ak si myslíte, že ešte niekedy niečo dostanete. <laughs> No, nie, už, nie, už ani teraz niečo dostane. <laughs> E, čiže tá e, dostane a vyberie dodavateľa, no. E, ktorí sú väčšinou medzi sebou dohodnutí, to sú one, tá, to, to ide, viete, poznáte tie veľké firmy, čo cesty robia, sú štyri, tie sa dohodnú medzi sebou a je. A teraz e, vyjde nejaká, e, ona ponúka jeden dá 41, dá 45, jeden dá toľko, toľko, to vyjde 40 vyhrá. Všetko v poriadku. No ale ja aj tak musím vykázať iba ja viem, že to urobím za 20. Áno, ale... Ale e, e, ja, on. A teraz príde a všetko bude. Papierové to bude. Trrr, to bude, e, lebo zoberte si, ja neviem, poviem taký známy príklad na no. Slovensku, e, obnova námestia Lavičky. No. E, tie lavičky, povedzme, e, stáli 8 tisíc eur, čo ja viem. 8 tisíc eur na jednu lavičku je asi dosť. Bolo to medializované, preto 8 viem. 8 tisíc eur jedna lavička. Hej, no, a hej. to každému udrie do očí, že to je sprosto. Nikomu to neudrie. Ako to, že neudrie? Však... Práve to je to, že nikomu... Ne... A vám by to udrelo, keby ste vedeli, že z tých 8 tisíc a možná dača aj vám ujde. Tak vám to neudrie do očí. No dobre, a to, ale ľudia to sa nemajú ako dostať k tým informáciám? M- majú to... sa, ale ľudia chcú lavičky a nie jedno. Veď to je zadarmo. Im je jedno, že stala 8 tisíc. Lebo je zadarmo. Napríklad aj v tomto prípade, keď povieme, znova pokujem, medializované, dobre. povieme, prišla na to Európska únia, alebo kto. No to chcem, že... že Áno. Že, dobre, tak kašlime na ľudí. No. Dobre, no. ľudia sú, akí sú. Ľudia povedia, prepačte za výraz. Nie. No dobre, nepoviem to. Poviem, kašlime, kašlime na to, však už to stálo 8, ale to není z nášho. Áno, dobre, tak, hej, tak, toto tak, povedia ľudia. Tak, dobre. Pri všetkom. Dobre, dobre. A ľudia sú takí. Áno. Čertober. No ale čo v Bruseli? No, a tí sú sprostí? Ty nevidia, no, že, to ne, že lavička nemôže stať 8 tisíc? Ale si zoberte, že ten Brusel potom by všetci museli tu byť, u nás na Slovensku, tedy korupcia je na celé, celej Európe, niekde väčšia, niekde menšia, museli by byť a chodiť a to kontrolovať. Oni si vyberajú určité časti, ktoré idú skontrolovať a zistia to. Mhm. Lebo uh, viete, aj uh, dokonca <laughs> nie, že starosta ani nepovie nič, ani poslanec nepovie nič, aj ten občan. Čiže nikto sa nedozvie, nikto nepovie. No pozrite sa, nejaký ten občan by prišiel a povedal, no krásna lavička, ale tu v rozpočte 8 tisíc starosta, daj mi 3 a ja ti takú istú urobím. Viete, e, ten občan nepríde a ja mu poviem, no, ja ti nemám 3 tisíc svojich, a toto je zo štátu, to je e, lepšie podané z Európskej únie, to je 8 tisíc eur, tak to mi dajú zadarmo, tak čo, mňa zaujíma, že sa tam takto nabalí. Tvojich tri. Tvoje tri. <laughs> Mňa zaujíma tvoje tri. A on pôjde a potom doma zase je rožky, lebo nemá 3000 eur, aby ďalej žil. Ale hm, hm, to je, to, to, to, to je tá... Ale viete, hm, to je problém 10-ročný, o ktorom sa nerozprávam. E, my dvaja, čo sa tu rozprávame do éteru, tak to rozpráva zase 90% ľudí to isté rozpráva tým istým spôsobom, lebo sa s nimi stretávam, ako sa my dvaja tu rozprávame. Kto? Ale 90% ako ľudí starostov myslíte? Nie. Nie bežní ľudia to vedia? A bežní ľudia vedia, že takýmto spôsobom sa to robí. A ten bežný človek sa do toho nikdy nebude starať. E, e, ja by som tak povedal, ale že mo, moj, moje vyprávanie je ako krčmové reči krčme e, teraz. Krčme mhm. sa tak rozprávame a my to tak aj hodnotíme. Ja to každému vysvetľujem. Zoberte si, keď som sa už do toho dal teraz, e, my sme mali e, Eurofondy. Eurofondy využívame. Každá obec ich využíva, napríklad nezamestnaní sú vplatení, e, ktorí sú na aktivačnej práci formou eurofondov. Áno, vy, aj využijeme. Uh-huh. E, oprava ciest, ktoré chodia cez deninu, sú z eurofondov platené. E, niekto urobí vodu, vodárenská spoločnosť sú z eurofondov, čiže ich využívame e, takisto a tiež nás nezaujíma, že či tam niekde vodárenská spoločnosť niečo uliala alebo nie ale e, tí občania. Ale my sme sedeli a ja som im, teraz čo my sa tu rozprávame, ja im o tomto rozprávam mojim poslancom dlho a, a moji poslanci, môžem povedať jednohlasne, povedali, no ale my takúto korupciu nechceme. My chceme, aby sa to zmenilo. A hovorím, no, ale my siedmi tu nezmeníme nič, páni a dáma. My tu nezmeníme nič, my musíme E, to prijať tak, ako je. A budeme, ja urobím toho bieleho konia, ja ho budem robiť a bude tá telocvičňa urobená. No jasné. No. A, ale chlapi, toto nehovorte, lebo e, <laughs> to, to nás tu zabijú a vy tu ste naposledy poslanci. A oni mi hovorí nie, ak si nám to takto vysvetlil, my s tým nesúhlasíme, lebo my chceme nejaký prerod, aby tento štáde bolo dobre, nie len nám, ale aj do budúcna. Nedovolujeme ti investičné eurofondy robiť. Vy máte zakázané v dedine eurofondy brať? Hey, myslím ako ty, e, tie, e, ty, týmto spôsobom. Vy ti to, e, pokiaľ ten systém nebude tak nastavený, že e, sa nebude môcť niekde povedať, že niekde hore vyššie nad nami môže byť korupcia. Keď to bude tak urobené, áno, nech sa páči. Čiže e, tí ľudia vlastne pochopili sami, mhm. že radšej sa uskromníme, ale ja stále hovorím, ale viete... E, ja hovorím, ja som tu 22 rokov, ale už posledných <laughs> asi, lebo ak my nič neurobíme týmto spôsobom, je koniec. No, no to práve počujte, pán Grek, však uh, dobre, to je síce pekné, že vy ste sa takto dohodli, to je chválihodné, len a to by ste mali potom vyhlásiť do obecného rozhlasu tieto veci, lebo ľudia vám to nezožerú, rozumiete? Ľudí to nezaujíma, že vy ste tam u vás na mestskom či obecnom úrade akože čestní ľudia a nechcete ísť do týchto korupčných ja vecí. Ja myslím zastupiteľstvo teraz, nie len obecný úr. Za, zastupiteľstvo, zastupiteľstvo, tak, zastupiteľstvo áno, tak. Hej, že to je síce krásne, no ale ľudia niečo čakajú od vás a keď, ja neviem, čo tam máte, aké dediny vedľa, že, ja neviem, že v detve, v krýváni, ja neviem, kde niečo urobia, tam vidie, že je, že aký má krásny obnovený kultúrny dom a teraz si postaví a nové námestie im obnovili, no a Grek sa hovno robí. No, a jak to vysvetlíte ľuďom? Čo, vy vyhlásite do obecného rozhlasu? Po, povedzte, do, môžete to povedať do obecného rozhlasu? Prečo? Nie, nie, nemôžem to povedať, lebo my sme e, to prijali asi pred mesiacom na obecnom zastupiteľstve, už neviem presný termín, a už teraz sú hlasy od tých ľudí, že nie je to správne. Že, že to isté, sa... čo ste vy teraz povedali, no ale ako to takto bude? Že a, ľudia... a ja hovorím, ale za prvé, e, ja s tým nesúhlasím a som veľmi rád a som hrdý na tých e, ľudí, ktorí to nesúhlasia. Na poslancov svojich, no. Kedy oni boli povedali, pôjdeš do toho, ja som slúbil, ja pôjdem do toho, ja risknem e, toto, ale ja som hrdý, ale chojte, e, už boli tu, <laughs> ale veď e, tamto je to osoba, ktorá povedala, že 100% nevybaví, že všetky projekty Indu a nič nebude Lenže za tým je niečo ľudia a práve tí ostatní pochopili, že týmto spôsobom to nemôže ísť v tomto štáte. Však e, viete, či je to Sulík, či je to ja neviem kto, či ich je 40 a keď budú iba toto vykrikovať stále, tak nepomôžu nič. Keď budú vo voláte, to bude to isté a všetci budú na nich rozprávať toto isté. Ale už niekto s tým musí niečo urobiť a povedať stop, dobre, Poďme na to e, normálne a uvidíte, že neurobíme 20, 100 ihrisk, ale urobíme 200 ihrisk. Inak všimli ste si, že e, krajský predseda Marian Kotleba odmietol eurofondy? Všimol som si, e, to bolo jeho prvá fáza, nejako keď mám povedať pravdu, nekomunikujem s e, Bansko-Bystrickým samozprávnym krajom, e, počúvam, počúvam, čo sa tam deje, mm-hmm. ale nemám také informácie aj keď e, ani nechcem sa k, to, e, k e, ja jej tom, politiky, že... ale vie, berme si aj toho Mariana Kotlebu. E, Marian Kotleba, keby bol urobil zle, tak už tam nie je. Keby bol vo svojich rozhodnutiach urobil niečo neoprávnene, tak tam nie je. On vlastne, vlastne aj keď... E, E, nie je to moja parketa, Marian. Hej. A ja ho beriem ako teraz, čo robí. Aj keď za niečom si stojí, on to matematicky berie, že takto to má byť. Mm-hmm. Ja to tak vnímam, pardon. E, že takto to má byť a takto to bude správne. Odmietol. Vidíte, e, nikto ho už nemá rád za to. Mm-hmm. Nie len mňa na dedine, jeho v bansko bistrickom kraji, tak musím sa s ním vymeniť nejakým spôsobom. Ale... No, ale e, viete, čiže ja Mariana berem, on bol informatik, je vyštudovaný a matematika je niečo najdôležitejšie, čo by malo to, ten systém byť najlepší, lepšie ako politické systémy a on to tým spôsobom asi riadi a povie, áno, tak to bude. Neviem tie ostatné záležitosti. Hej, jasné, ale, ale on ale, tiež a... hovoril o tom, že tie europrojekty nechce, lebo že tam je proste korupcia Áno. a tak ďalej. Ale to, čo on, hovoríte aj vy. Hej, hej že... ale uh, my, my ich nechceme, my ich, uh, takto. Uh, E, my Chcete, chceme, ale len nie nechceme za, za tej no, no, toho. Práve, že, ale no. on, tedy hovorí, že uh, Marian, uh, on hovorí, že on ich nechce, lebo nechce od Európy. Hey, že on má problém ako s Európskou úniou. S Európskou úniou. My hej, nemáme, my sme hej, radi všetci, že sme tam. Hej, hej, hej, hej, to treba dať presne hej, na pravú hej, mieru, hej. že on má trošku inú motiváciu, ale áno. zároveň on hovorí aj to, že je to proste korupčné. Aj, áno, áno, a tieto veci na no, Ficomu sa tam proste mu stopol <laughs> eurofondy. No. no tak, uh, no, ja nie som si celkom istý, či poslucháči vedia celkom doceniť, čo sa tu momentálne v tejto chvíli rozpráva, aká partizánčina sa tu deje v tejto chvíli. Uh, ale v každom prípade bude dobré, ak sa ozvete, vážení poslucháči, a spýtate sa čokoľvek, lebo človeka, ktorého tu teraz mám, tak evidentne vidíte, že je ochotný hovoriť otvorene, čo v mediálnom prostredí nie je také celkom e, bežné. A preto to treba využiť podľa mňa dnes večer. V každom prípade ideme si niečo zahrať, aby si mohol zapáliť, lebo s ním je to hrozné. Ten človek vyfajčí koľko? 2,5? 2,5? Škatulky denne. Áno. Niečo sa vám stane, mali by ste to trošku Neby obmedziť. Stalo, ale nechcem moralizovať, aby som zase nevyzeral múdry a rádio. Zahráme a po pesničke sme tu opäť. Krado. Fú, aby viac nekradol od Yeah. tak ste to počuli, ľuďom treba odpúšťať, aj keď samozrejme treba si hneď dodať k tomu, že všetko by malo mať nejaké svoje rozumné e, hranice, aj teda pokiaľ ide e, o to spomínané odpúšťanie. A ja som tu zase vlastne sám som na to prišiel, ja tu zase toho starostu nepo, <laughs> neporiadného nemám, zase mi niekde odbehol, ale zase viete, no keby bol poriadny, tak by nikdy v živote takéto veci nerozprával, pretože týmto si zbytočne komplikuje život čo tu teraz predvádza a v podstate my s ním spolu tiež, no ale čo už sa dá robiť, niekto to robiť hádam musí. A ak máte nejakú otázku, ktorú by ste mu možno chceli adresovať alebo sa podeliť s nejakým názorom, tak nám môžete zavolať na číslo 048 381 0101. Vidím, že niekto volá. Prosím vás, počkajte ešte chvíľu. Ja vás zodvihnem, ale počkajte chvíľu na linke, lebo uh, ja tu toho starostu nemám momentálne, on niekde odbehol a on sa každú chvíľu samozrejme vráti. Takže počkajte prosím vás na linke, on už sa, už, už sa blíži, už je tu. Poďte, poďte, sadajte, sadajte a dajte si sluchatla na uši, pán Grexa, lebo máme poslucháča. Dobrý večer. Haló, no nech sa páči, počujeme sa. Áno, No, nech sa... Dobrý večer, ale mám nejakú ozvenu, takže nie som si istá, či ma počujete dobre. Počujeme vás dobre, už by, už, eh, už by ste dobre. tú ozvenu nemuseli asi mať, sa mi vidí. Áno. Už je to lepšie. Takže uh, mám otázku na vašho hostia. Či, či by mi bol uh, ochotný alebo schopný povedať, že čo sa vybudovalo za posledných, povedzme, 5 rokov z umu a z mozolov slovenských robotníkov slovenského národa. Nič iné nepočujem v rádiu, len eurofondy, eurofondy, dávajú nám eurofondy, eurofondy znova. Pritom si musíme pamätať jednu vec, že uh, ruka, ktorá dáva, je vždy nad rukou, ktorá berie. A my len vždy vraj berieme. My nemáme schopných ľudí. Nie som spokojná s tým, keď počujem stále eurofondy a furt, furt musíme vďační byť za eurofondy. Takže na túto moju poznámku by som bola skutočne rada, keby váš host mohol odpovedať. Mm, no ďakujeme veľmi Ďakujem. pekne, majte sa do počutia. Tak to bola prvá odvážna poslucháčka v tomto prípade. Uh, Dobrá otázka. Ja, ja mám, vlastne mňa toto tiež zaujíma, že čo teraz iba samé eurofondy, eurofondy, eurofondy, však a my už nemáme z ničoho iného, kde ako peniaze získať jedine z eurofondov, tak pýta sa, že vybudovalo sa tu niečo z mozolov ľudí aj z inej stránky ako z eurofondov v poslednej dobe? No viete, ja musím súhlasiť s našou poslucháčkou z toho dôvodu, že ja vlastne poznám aj systém, ktorý bol eh, pred 89. Eh, rokom kedy sa budovalo tými ľuďami z, z tých mozolev, tých ľudí. Boli to drobné prevádzky, ktoré v obciach budovali, či to boli kultúrne domy a tí ľudia to vybudovali a štát určitým finančné prostriedky na to e, mal. Čiže to boli tie veci. Momentálne je ale systém nastavený inak a my dostávame z Európskej únii nejakú pomoc, aby sme mohli e, viac dobehnúť vlastne tie západné štáty, ktoré sú pred nami a preto nám dáva dostávajú určitú pomoc. Táto pomoc je ale do roku 2020 po roku 2020 už tú pomoc eurofondov nebudeme dostávať a tam by sme potom mali ukázať vlastne tie naše e, vedomosti a schopnosti, ale myslím si, že e, ak takto pôjdeme až do tohto roku, tak to už e, nikdy nedosia, e, neurobíme. A um našich ľudí, ako pani hovorí, je veľký a oni by veľa dokázali, lenže tým ľuďom práve sa musíme obra- obrátiť a dať im možnosti. Nemôžeme ich my vyhadzovať vonku, všetkých tých inteligentných, všetkých tých, ktorí vedia pracovať, vyhadzovať ich vonku, nech na západe budujú a my nie. Dobre, vy nie ste v tejto chvíli žiaden politik, takže ja viem, že toto nie je tak celkom otázka na vás, ale Predsa len. Ja, ja trošku rozumiem tomu, čo sa ona pýtala. Ja to skúsim tak trošku ešte rozšíriť tú otázku, že pred 89. vedel dať štát na obce takým spôsobom, že ste mali na prevádzku a aj na rozvoj. V rámci možností aj na rozvoj. Teraz štát nevie dať peniaze, aby bolo aj na rozvoj, už vie dať len na prevádzku. Kde sa stratili peniaze, ktoré predtým išli na rozvoj? Kde skončia teraz? Prečo zrazu už na rozvoj nie je? a predtým bolo. Ja by som <laughs> mohol povedať, je to zlý hospodárený štátu. Viete, to je, pokiaľ by štát dobre hospodáril, tak by v tejto našej republiky my by sme naozaj dosiahli to malé Švajčiarsko, ako chcel vtedy Mečiar, alebo by sme dvojnásobné platy dosiahli, ako chcel Zurinda. Ale je to tým hospodárenie. Ak my zle hospodárime a neberieme, e, ja si myslím, tá pani E, hovorila aj v tom správne, že vlastne musíme si to Slovensko brať ako svoje. Musíme si to robotu brať ako svoju a preto tými e, svojimi rukami niečo vytvoríme a nesmíme to brať ako nejaký štát, ktorý má nám niečo iba dať. A tu je to, zlé hospodárenie štátu, prečo e, my vlastne tie finančné prostriedky nemáme. Hmm. Eh, od Juraja mail prišiel, pekná a pravdivá téma, osobne mám viac podobných skúseností, iba že ste opomenuli spomenúť, že agentúra má všetko svoje, aj stavebného dozora, aj vedľajším produktom je kopa nezamestnaných v danom regióne. Hm, Teraz som trochu nerozumel. Ešte raz vám to prečítam, že teda má takéto isté skúsenosti s agentúrov, ako ste vypovedali, ale že ešte ste zabudli k tomu povedať, zodvihnem telefon, počkajte na linke, len dočítam ten mail, že ešte ste k tomu ale zabudli povedať, že tá agentúra má všetko svoje, aj stavebný dozor, aj všetko. Áno, áno, áno. A že tým pádom vedľajším produktom je kopa nezamestnaných, lebo toto si všetko zabezpečuje agentúra. Áno, áno. Je to pravda? Je to pravda. Dobre. Agentúra má všetko svoje. Dobre, to je tiež zaujímavé zistenie. Máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer. Uh, dajte si prosím vás takto, ešte skôr ako budeme pokračovať, vypnite si naše rádio a počúvajte nás len cez telefón, dobre? No, tak vypnite na chvíľu to rádio, lebo budeme tam počuť tú ozvenu. Dobrý večer. Mo- môžete vypnúť to rádio? Halo? Halo? Môžete vypnúť rádio a počúvať nás len cez telefón? No. Dobre, už, to asi ste, už vás počujeme, no nech sa páči. A dobrý večer, Pajsa. Prosím vás, ten pán, e, ten starosta, ja iba toľko. Máme najšikovnejších ľudí e, v automobilkách, kde by mali byť dvakrát lepšie platení ako Nemci. Robíme najdrahšie a najkrajšie auta. A to isté, e, skrátka, tie automobilky by mali a východoslovenské alebo papierne by mali ťahať e, tento štát. Jednoducho nás Európska únia okrada. Nenám na čo dala. Jednoducho to sú fašisti, zlodeji. Jednoducho nás okradajú, nedávajú. Ne, si to zrovnajte, všetci v hlavách. A hlavne farári, vysokoškolskí vzdelaní ľudia, učitelia a doktori. Nech si to zrovnajú v hlavách. Dobre, obávam sa, že ale túto vec dnes nevyriešime, lebo toto by bolo, no, keby sme ale to dáko... takto, Viete, že... Ja viem, že to nevyriešime, Politika, ale no, jednoducho no, sme tu mali. Uh, robíme najdrahšie auta a máme najvlastnejšiu pracovnú silu. Počujte, len teraz... pracovná sila by mala byť e, drahšia ako v Nemecku. Všetko v poriadku, len teraz riešime eurofondy. Viete, že eurofondy riešime a neriešime to, že pracovná sila aká je, aby sme zase neušli úplne ďaleko od témy, tak iba kvôli tomu. No, ešte zapli rádio, dobre, toto bude komplikovaný telefonát, majte sa do počutia, skúste potom k téme naozaj nejak reagovať k tomu, o čom sa bavíme o eurofondoch a na čísle 048 381 0101 alebo teda mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk Skončili sme teda pri tom, ako to funguje, že jednoducho vy Eh, vám príde takáto agentúra, zaplatí sa jej proste nejaké peniaze navyše, ona dá 100% istotu, že proste ten projekt prejde, ten projekt prejde, on prešiel a všetko sa to proste nadhodnotí, čiže obnova telocvične, ktorá normálne stála 20 tisíc, bude stáť 40 tisíc a teraz, čo ste povedali, ja to, ja to iba tak ako rekapitulujem, ano. to, čo ste povedali, že a toto je proste to dôležité. Toto musíte počúvať aj vy v tejto chvíli, vážení poslucháči. Nikoho to neštve. Všetkým je to jedno, pretože nakoniec si všetci povieme, no a čo? Však to nie sú naše peniaze. To sú peniaze Európskej únie. Vôbec to nie je pravda, to sú aj naše peniaze, to poprvé. A po druhé, už len keď ten princíp zoberiete, že však, a prečo, keby to aj rovno neboli naše peniaze, prečo by sme mali sa takto správať? Prečo by sme mali niekomu len tak odklepnúť 20 tisíc do vrecka? Však to je, že za tých 20 tisíc, ktoré by niekto nezobral, mohla byť ešte, ešte niečo iné obnovené v tej dedine. Hej? Čiže nikoho to netrápi. Ale teraz, Fajn, tak zase nechajme ľudí tak, ale ten Brusel, hovoríte, on robí také nejaké námatkové kontroly, on keď niečo zistí, že proste tuto bolo preinvestované na telocvičňu 40 tisíc a malo byť len 20, čo sa potom deje? No, potom, potom je ten problém, ktorý vlastne vtedy tá agentúra a všetci okolo toho, čo robili a tí všetci, ktorí určitý zisk z toho mali, no. zrazu zmiznú, nikoho nemáte a ostane starosta, po prípade ten, čo tie peniaze dostal, ostane a teraz to musí vysvetľovať. Teraz musí vysvetľovať, že prečo je to tak, prečo sa to týmto spôsobom robilo. No a nemôžem a... vám povedať, že aha, tuto, pozrite, tuto je agentúra. Čo no ale to... kto podpísal, kto je štatutár? Vy ste, pán starosta, vy ste jediný zodpovedný za to, nikto iný za to nie je. Vy ste si mali vtedy rozmyslieť, vy ste mali vtedy povedať, že to tak nesmie byť. Vy ste zodpovední, vy budete za to aj zodpovedať. A teraz, Malo to stáť povedzme 40 tisíc, aby sme boli pri tom príklade. 20. E, 20, e, ale no. tá Európska únia povie, no so všetkým tým prihľadnutím za 30 sa ste to mohli urobiť, uh-huh. 20, e, 10 budete vracať. Uh-huh. Budete vrácať, mhm. vrátite ich. Vy prídete pre tých ľudí a poviete im, no ja tých 10 idem vrátiť. Ja ich vrátim a tí ľudia zase povedia, no hej, ale 30 sme získali, zase sme ich aspoň o 10 oklamali a <laughs> zase nebereme, že sú to naše peniaze. Tak je to v poriadku, tak tých 10 vráťme. Čiže... E, Čiže to je vlastne <clears throat> ľuďmi odobrený a, hej, systém. Alebo sa, to je ľuďmi odobrený systém, to je v tom príklade. Ale sa môže stať, že medzi tými ľuďmi sa nájde niekto a povie, vie, e, viete čo, nevrátim. Z obecných tam nedávame z obecných tam nedajme. A Čo dáte? sa stane? No. Nič. No. Začneme sa súdiť, začneme sa naťahovať, e, nakoniec ich nejak aj tak z obecných nakoniec dáte, e, starostu zatvoria, lebo povedia, áno, ten urobil niečo zle a všetci budú spokojní a zase niekde sa odškrtne, že starostu zatvoria, že jedného máme, jedného sme chytili, jedného zlého na Slovensku, mhm. všetci ostatní sme dobrí len on je zlý a uh, ide všetko ďalej. Áno, Príde to... nový starosta a je to to isté. No lebo, lebo vy vlastne, že ako to, to začínam chápať, že vy vlastne ani nemôžete inak, lebo, lebo inak sa k tomu nedostanete. Áno, inak sa k tomu čiže, nedostanete. Čiže vy vlastne medzi sebou aj starostovia viete, že, sa takto, že takéto veci robíte, že to musíte robiť, ak chcem niečo získať a niečo občanom Áno. dať No proste nie je iná cesta len takto. Áno. Hej, že to je proste vec, o ktorej každý vie. Hej, hej, samozrejme, to je to isté, ako viete, zoberme si, to sú iné európske peniaze, ale ako starosta. E, v dedine, teraz nehovorím o svojej dedine, e, hovorím o dedine, kde je viacej neprispôsobilých občanov, uh-huh. je 200 ľudí neprispôsobilých, nevedia si nájsť robotu e, cez úrad práce, cez ministerstvo, zase cez eurofondy dostávate nejaké peniaze. Ten, e, na aktivačné práce? Na aktivačné práce. Aha. Starosta má e, dokopy tisíc ľudí v dedine, 200 neprispôsobilých, ale jediné, čo mu pomôcť tým ľuďom. A vy si poviete zo svojej náhle, čo ja budem s 200 ľuďmi ja sám robiť, keď neviem niekedy ani doma troch uke, u, no, zaukolovať. No. zaukolovať. a teraz 200 aj. ľudia, čo ja im dám? Dajú mi síce lopatu, dajú mi motiku, alebo uh, ten... Prezdu- krompáč. krompáč, prezdušňovač trávy najnovšie, a? <laughs> taký za 4 euro. Ale <laughs> toto vám dajú a teraz, a staraj sa ty o 200 ľudí. 200 ľudí je tiež vyhodené peniaze. Tiež sú to vyhodené peniaze, ktoré mi... Ta... Ale všetci sme spokojní tam sme spokojní, lebo sme znížili nezamestnanosť. Na obci sme spokojní. Ľudia sú spokojní so starostom, lebo sa stará o svojich ľudí, nejaké peniaze im donáša. Ale zase si povieme, ale veď to sú cudzie peniaze. Realita je taká, že tých 200 ľudí zkrátka nemá robotu a obstávajú? Samozrejme, tak viete si vy predstaviť, že by ste 200 ľudí, alebo tu, keby vám tu v štúdiu e, upratovalo denne 50 ľudí. Viete čo, aby som si teraz vedel predstaviť nejakú posilu zase. 200 ľudí nie, to by som zrovna nevolal. Jasne, presne, ale dvaja ale, by vám to upratali. Ale nejaký, nejakých by som si vedel predstaviť. Zoberte určite. si, na aktivačných prácach je na celom Slovensku približne 80 tisíc ľudí. 80. E, 80 tisíc ľudí, na každého štát dá tých, no, keď to minimum poviem 500 eur mesačne, 80 tisíc krát 500 eur, aký je to veľký peniaz. To ja zase neviem bez kalkulačky vypočítať, ale to sú velikánske peniaze, ktoré keby sa iným spôsobom nejako rozdelili, a je, sú možnosti. No. A tiež je to zmenením e, možností. Rozdelili tak, tedy by to malo význam, tedy by to mal prínos a vy, e, vy ich zbytočne vyhodíme. Ja nehovorím, že tí ľudia nemôžu byť, ale u nás je 15 na nezamestnanosť, povedzme. Hej, že sa vy hovoríte, že ako dobre, treba, ale že efektívne to využiť. Efektívne, nie, to, efektívne to. a ale, hospodárne a, počujete, a, a vy ste rozmýšľali na ten, že, že kde hľadať dôvody tohto nášho správania, lebo to je evidentne, keď, keď tak nad tým, ako, ako hovoríte, keď tak nad tým rozmýšľam, tak to proste nie je zase raz len o tom, že pozrite sa, akých máme korupčných politikov, ale že na tom sa podielame. Aj my, ako bežní ľudia, normálne my, obyčajní, bežní občania obcí, vy keď sa tešíte z toho, že tam máte krásne námestie a je vám proste úplne ukradnuté, že či tie lavičky stáli 8 tisíc alebo stáli reálnu sumu a poviete si, že veď to nešlo z našich, to je jedno, tak sa na tom korupčnom systéme podielate týmto postojom. Že a ste tak rozmýšľali, že kde, to je, kde, kde hľadať príčiny tohto nášho sprostého správania sa? Či to ešte nejak súvisí s tým socializmom, že keď niekto nekradol, okradal rodinu, že, či, že my tak bagatelizujeme tieto veci, že kde to má korene, toto naše nenormálne správanie? Mm, je to pravda, áno. E, my vlastne vytvárame tých korupčných politikov. Nikto druhý ich nevytvára. My ich vytvárame, aby sme aj my nejaký maličký zisk z toho mali. Aby nám niečo klaplo. A aby nám niečo klaplo a nám je jedno, že akým spôsobom sú tie peniaze. Ale to je všetko dôsledok socializmu. To hovorím, že dôsledok socializmu, lebo socializmus bol na tom založený Socializmus bol na to založený a všetci tí ľudia, ktorí majú aj svoje deti, hovoríme pred jedna generácie. Nie, lebo tá staršia generácia odozdáva ešte hey, tieto hey, veci hey. mladšej. Čiže možná, že keď prejde 10 generácií, alebo 10 to som veľa povedal, 4 generácií, tak sa to zmení. Ale stále je to na tom, lebo aj vtedy e, sme my zo štátu. E, my sme boli zvyknutí si brať zo štátu. Viete, <laughs> Eh, môj otec mi stále hovorieval, on bol trošku, mal problémy v tom socializme, mm. Eh, tak mi stále hovoril, eh, hovorieval, nerozkradnú tí traja riaditeľia, čo sú hore vo fabrike. Oni zoberú, povedzme, po pár korún ale rozkradnú robotníci. Ľudia. Ľudia rozkradnú. Každý si zobere cerusku, e, zobere si vrták, zobere si kladivo, zobere si toto. A keď sa to spočíta, tak je to x násobne viacej. Ľudia rozkradnú. Hmm. A hm. na to boli zvyknutí aj teraz. Jemu stačí zobrať e, kladivo, vrták, ja neviem, cerusku podľa toho, kde robí. A nech ten hore si kradne, čo chce lebo tam ja už nemám dosah, ja už nemôžem povedať, že e, toto E, ako vtedy som nemohol povedať nič, e, tak si aspoň ja niečo z toho zoberiem. Viete, čiže hmm. ja kúpim, ja neviem, dlažbu e, na námestie a tí ľudia si povedia, no prídu za mňa a povedia, počúvaj ma starosta, daj z tej dlažby. Ale veď to je obecná, to ja idem chodník. No tak naša. <laughs> Ale nie naša, to je obecná. No, akože je oni, to je naša. Ako v socializme to bolo naše, no. tak si zoberieme z toho a zober si, no, tak je naša, no. Viete, čiže e, tu je ten problém, že, ale e, ja hovorím, e, <laughs> ako pani hovorila, že sme šikovní ľudia, sme šikovní, ja nehovorím, ale pomaly e, to vyhovuje po, hore politikom, že takýmto Nesme. spôsobom tak robíme, im to vyhovuje, oni si potom, a teraz je viacej, za toho komunizmu boli štyria, bol okresný tajomník a ten mal všetko, plus ešte dvaja, ale teraz je ich kvantum tých ľudí a e, vyhovuje to tým politikom hore, tak nechávajú tak tých ľudí. Tí e, dole nechávajú tak tých hore a na čo by ro- urobili zmenu? Príde niekto a bude Však? nás trestať? Však ja vám poviem tiež, no, e, príde teraz, ja neviem kto, e, e, z tých politikov najnovších, musím povedať, e, Prochádzka. A ten chce zmenu? Však ho ja nechcem potom na čo by mi bol taký politik, ktorý mi zo, no, jasné, nedovolí to kladivo aspoň no, zobrať. No, tak... A ja budem musieť poctivo pracovať. No alebo Čiže... proste teraz vy odmietnete eurofondy, lebo sú korupčné, no tak nám neobjav, neobnovia ten chodník, ja už mám tam proste Áno. rozbitý 30 rokov, ja ale, som sa tešil. Ale zoberte si, to. že by, e, e, že by všetci tak povedali. Že by všetci, všetky tie dediny povedali, ak ten systém, lebo všetci o tom vedia, ale nepovedia, ja viem, že nepovedia Eh, všetky, všetky dediny povedali, áno, ale ak ten systém sa nezmení, tak my tie eurofondy nechceme. Čo urobí ten štát? Čo napíše do Bruselu? Ale vy viete veľmi dobre, pán Grexa, že sa nevedia dohodnúť desiatí ľudia a nie to ešte všetci na Slovensku. To je proste tak. Ja neviem, či to je slovenská vlastnosť, ale to je tak tu na. Tu na sa ne, nedohodnete. Proste tu, tu nemôžu ľudia držať spolu za jeden povraz a a vyhlásiť všetci starostovia, kašleme vám na eurofondy, ak to má fungovať takto korupčne, ak to majú fungovať agentúry a niekto sa na tom nabaľovať, tak to proste stopníme, ne, nerobme, no nedohodnete sa. To je na otázka na vás. Vy mi povedzte, vy mi povedzte, prečo to vaši kolegovia starostovia takto nehovoria ako teraz vy. Prečo čušia? Prečo sú ticho? Lebo im z toho niečo kvapne? Lebo si tým kúpia ďalšie volebné 4 roky? E, je to preto, že si kúpia e, ďalšie No čo, no povedzte. E, berme to, ne, nezoberme to teraz na starostov, aby sme to dali celoslovenské. No dobre, lebo je, ne, e, e, urobia sa cesty, robia sa z Everfondov momentálne. Musím povedať, že e, Operačný program doprava je využitý na 100%. Tie no. finančné no. prostriedky vidíte na celom Slovensku, ako sa opravujú. E, za to ďakovať spoločnosti. Ste spokojní, že sa tak robia cesty? Ste no spokojní? No jasné. A viete, ako tie firmy na tom zarábajú. No však veď sme to videli pri váhostave. Ale tie, he, sme to videli. No. Viete, čiže, eh, ale vy ste spokojní, čiže nikto nevinde do ulic a podľa môjho názoru pri váhostave, keď sme pri ňom. No. Tu na druhý deň mali váhostav zrušiť iné nič nebolo možné. Však ako môže byť politika, my sa rozprávame o niekom, kto nevyplatí milióny no. eur ľuďom. E, tie milióny sú korupčne e, rozdelené niekde inde a my sa o ňom tri mesiace rozprávame a majiteľ si chodí kde chce a my, však či je to opozícia, či je to vláda, tá mala na druhý deň, áno, tohto zružme a nech si ostane tam, ale on, my mu všetko zhabeme, my mu znárodníme, lebo to takto má byť, keď chceme znárodňovať e, e takto to má byť, ale nie, že my toto urobím. A čo potom povie ten obyčajný človek? Tak ja sa na to môžem vykašľať tak ja chcem byť dobrý a oni toto urobili hore. Ja mhm. nehovorím, že mal niekto z toho niečo. Má z toho povedzme jeden pán a, alebo skupina pánov e, z toho peniaze, ale my sme ho nechali. No. My sme ho nechali však a potom tí ľudia komu majú veriť? Však my, my sme ho mali automaticky zrušiť. Nie, nepotrebujeme. Každý povie zatvoriť. Nech si, nech si tam žije, uh, užíva Zabať to svoje. majetok, jasné. Zhábe mu majetok a tam má naber lize dve vily, môže chodiť hore-dole. No, uh, ak e, sa mu to páči. Poslucháč na telefónnej linke alebo poslucháčka, dobrý večer. No, počkajte, tak som vás omylom zrušil, ja zlý, zlý gombík som stlačil, druhý, lebo tu kúkam na starostu. A zavolajte nám prosím vás ešte raz číslo 048 381 0101 alebo teda môžete písať aj maily na studiozavináč slobodnyvysielac.sk a zatiaľ tuto nikto nevolá, zľakol sa, keď som ho zrušil, <laughs> že, že cenzúra, ja som to urobil naozaj asi omylom, tak ešte nám pre istotu teda zavolajte raz. A e, čo som sa, čo som sa chcel spýtať za tých starostov, že teda prečo oni nehovoria? E, to je ten dôvod, aj starosta. Starosta si potom povie, e, ak takto vystupuje štát voči takýmto ľuďom, prečo, e, ja hovorím, že nie, e, stále nehovorím o nejakej politickej strane, hovorím o štáte, ktorý vedia hoci ktorá, vedia hoci ktorá politická strana. Ak takto vystupuje štát, tak prečo ten malý starosta by mal tak e, vystupovať? Prečo taký blbec mýtnej teraz príde sem a vypráva toto? Na čo? Aby mal zle? No budete mať zbytočné. To si robíte zbytočné komplikácie, to vám je hey, jasné. Eurofondy na... už nemáte, ešte budete mať k tomu ďalší prúse. Ale toto je, ten, toto je pán Grexa, tá katastrofa tohto národa. Áno. Toto. Toto, že tu prídete vy toto rozprávať, no, zopár tu teraz ľudí počúva, no dobre hovorí, je, ako pekne povedal ráno vstaneme a ideme ďalej v tom korupčnom systéme, ráno vám klope na dvere znova agentúra. No nie vám. Vám už, no. vám už nie, vy už môžete byť kľudní. Hej? Ale okolitým. A oni si povedia celkom správne, no dobre, Grexa, no smiešný, naivný, Rojko, dobre, ale my fungujeme ďalej, lebo no, proste, a, a viete, zracionalizujete si to, nakoniec si poviete, do čerta, ale som tým ľuďom proste tam majú telocvičňu, konečne po 30 rokoch. A vždy sa dá nájsť krásna racionalizácia na toto nenormálno. Ale viete, eh, ak o tom nezačne jeden hovoriť, povedzme, eh, jeden začne hovoriť ako ja, oni to hovoria aj viacerí sem tam, len možno, že sa nedostajú k slovu, ale eh, začne hovoriť jeden, potom začnú dvaja, traja a začne sa. Poviem vám príklad. Prednedávno no. sme robili, viete, rýchlostná cesta R2, zvolen Košice. Mm-hmm. Pán minister vyhlásil, že sa už ďalej odkrývania nejde stavať, možná, že nešťastne, ale vyhlásil týmto spôsobom a cesta sa, eh, ľudia sa začali rozčuľovať, e, začali písať petície. Môj názor bol, že petície sme už písali, že to je zbytočné, lebo vláda vie, o čo sa jedná, tak sme urobili protesty. Ja ako neznámy človek, ktorý som bol v jednej dedine na južnom Slovensku, a som tam predniesol tie požiadavky, že by sa malo stavať. Samom, sam, sam ma prekvapilo, keď som z toho publika, nie veľkého, ale e, bolo tam a počul som, ako začali kričať, nechceme sociálne balíčky, chceme cestu. Mhm. Nejakým spôsobom sa to u tých ľudí e, už, e, už pretvára, že vlastne vidia, že e, nejakou korupciou, povedzme aj tými sociálnymi balíčkami, e, už nezískajú to, čo by mohli, lebo dostanú 2, 3, 4, 5 eurá, ale oni chcú cestu, lebo už nevidia, Južné Slovensko je také špecifické, že je z celého Slovenska najhoršie na tom, ekonomicky aj e, toto, a nikto sa o neho nestará, ale tí ľudia už nevidia nádej už vidia jedinú nádej, možná, že im nepomôže, ale vidia tú nádej jedine v tej ceste. Čiže už sa zbavia tých ekonomický, eh, e, ekonomických balíčkov, sociálnych, pardon, eh, ktorí dostávajú ako žobračenku. Od Fica. Od Fica. <laughs> Ale eh, oni chcú, eh, aj tak sú to ich peniaze, oni chcú, práve, no? <laughs> oni chcú už tú cestu, lebo v tej vidia nádej, už inú nádej nevidí, nikto im nepomôže. Samozrejme, e, že mali by si pomôcť sami. To je normálne, že sa povie, pomôžte si sami, ani oni vám nepomôže. A, ale ma, mali by ísť tam, tam a za Ficov. Ale oni by aj išli, lenže nemajú svojho zástupcu, ktorý by išiel. Oni potrebujú mať svojho zástupcu a potrebujú sa tam dostať. A vtedy je to. Potrebujú mať nejakého silného človeka. Ale tam politicky je nikto nie, Mm-hmm. Čiže nikto im nedá a pôjdu len dole, dole, dole, dole vodou. Čiže, e, Čiže neexistuje ty... spôsob, ako by ich niekto vypočul, hej, áno, reálne. Tak. A to bude vtedy dobre. E, čiže <laughs> to, ale to je už na Dobre, ale keď, o tom, ale keď o tom hovoríte, tuto máme jednu otázku od Roba, že troška mimo témy, ale pôjde dielnica aj cez Mytnu a Lovinobaňu, alebo to všetko končí na kriváni? Pán Grek sa by mohol niečo vedieť viac. Dialnica od, e, neskončí na kryváni. V roku 2007 12, 2017, pardon, 2017 bude pokračovať výstavba diálnici po križovatku Tomášovce, medzi Halierom a Tomášovcami, kto to poznáte. Ale táto, e, táto diálnica nebude v plnom profile, ale bude v polovičnom hybridnom profile, kde budú síce 4 prúdy, ale budú užšie ako. Čiže táto diálnica e, bude pokračovať odkrývanie po Tomášovce ktorá by sa mala ukončiť v roku 2020. Na tejto trase do Košíca ešte urobí e, tunel pod Soroškou a južný obchvat Košíc. A to je všetko, na čo nám, keď sa vraciame naspäť, tá Európska únia prispieje. Mm-hmm. E, potom by sme si už mali vlastni, e, platiť z vlastných finančných prostriedkov, ale nemáme na Slovensku tie finančné prostriedky, čiže typujeme, že bude sa do roku 2400, ako pán 40, ako pán minister povedal, čakať a budeme zase no. čakať no. doteraz. Ale ešte som chcel, už neviem, čo, ja e, tu som chcel povedať. E, stále sa hovorí, keď počúvame tie vysvetlenia, lebo ja sa trošku zaujímam o tú R2 dole, na Južnom Slovensku, stále sa hovorí, že Európska komisia rozhodla takto. Mhm. Európska komisia povedala, no ve tam máte málo aut, tak my vám tie peniaze nedáme, dávame na ten polovičný profil, Hej. na tieto úseky a dosť. A e, ostatné, ak chcete, si zaplate sami, ale vy nemáte, tak e, bude, bude polovičný profil. bude polovičný profil, tak, ale nemáte peniaze, lebo vy ste tu nič nevybudovali ale horšie na to niečo ma ešte viacej mrzí, že Európska e, únia povedal, ale vy do roku 2040 ani nič tu nechcete vybudovať. Tak na čo my vám budeme dávať peniaze, keď vy tu nechcete nič? Na čo my vám tu urobíme cestu, keď vy všetko orientujete sever, západ, už aj východ, ale južné Slovensko nie. Tak my vám tie peniaze nedáme. A tu je ten väčší problém nie je to, že Európska únia povedala, že je tam malá intenzita dopravy. Mhm. Európska únia povedala, že tam je bieda, že tam nič e, oni nedá do biednej časti, kde sa ani nepočíta, že niečo pôjde. Hej, hej, hej. Čiže e, tu je ten no, problém. No viete, no zase na druhej strane treba chápať, že každý kraj si bojuje o svoje záujmy každý má svoj lobbying a je prirodzené, že v Žili nebudú bojovať za severnú trasu. No nebudú sa na to pozerať. O, viete čo, my, my počkáme, hlavne nech teda tam dole na juhu, nech si spokojno určite, viete. No toto takto nefunguje. No. Práve preto hovorím, ale tam nie je ani to e, lobby, lobby, lobby a korupcia tiež, ale e, tiež nie je tam nejaká politická vôľa, ale aby tam vôbec niekto bol politický, aby to zastával Žilina inšie politická vôľa funguje na Slovensku tak, odkiaľ je minister. Z ktorého mesta je minister, tam sa stavá. Vlastne no takto to je. Tuto chvíľu bol vážny z Bystrice, no tak toto máme obchvaty, neviem čo. Bystričania sa môžu tešiť, ostatní na to vrčia, viete. A takto to presne funguje. Kde, skade minister, tam sa stáva. Niekto na telefónnej linke, dobrý ano. večer. Haló, počujeme sa. dobrý večer, počujeme. Peter na mesto. No poď, Peťo. No, dobrý. A pána starostu. No, no tak to s tým s tými eurofondami to, to je úplná pravda, že hm, e, poznáme to, to je tak ako, ako hovoril, že, <clears throat> že je to všetko tie eurofondy vytunelované cez krajské um, inštitúcie, ktoré sú um, um, <clears throat> na krajoch a tak, a tak ďalej. Um, manželka mi robí akože E, školstvo, riaditeľku, tak e, no, riaditeľku jednej školy, tak ja som sa smial, že keď jej povedal, <laughs> starosta hovorí, že uh, no, treba zrobiť projekty, pani riaditeľka, projekty treba zrobiť a potom to dostaneme dačo. A hovorím, jak, jak pán starosta nemá známosť na E, krajine, kde hen, alebo čo, tak no, zohnal niečo, oteplenie školy a tak ďalej, hej, zohnal cez eurofondy, ale tam mu povedali, no, ale my ti dáme svoju firmu, ktorá ti to zrobí, mm-hmm. ktorá ti to zrobí, nie, ty si vybereš nejakú najvlastnejšiu alebo, alebo svoju. My ti dáme firmu, ktorá ti to zrobí, potom ti to zrobíme, to je jasné. Hej? To, to, je, to je raz pravda. Hovorím, že tie eurofondy sú tak vytunelované u nás, že neskutočné, toto je neskutočné. No ale tak... Ale. No. no ale Peťo, Peťo, počkaj, takto, poď, poď na otázku, lebo ja ešte som sa nedohodol túto s pánom Grexom, že či môžeme potiahnuť, lebo my by sme mali končiť o chvíľu, ale ja už vidím na ňom, že on chce veľmi potiahnuť do 23. Však pán Grexa. Ak mô, budem môcť fajčiť. Mo, môžete fajčiť. Počúvaj, Peťo, daj rýchlo otázku, lebo on si potrebuje zafa- zapáliť dobre, a on keď dobre. si nezapáli, tak je protivný. No, tak rýchlo, ešte, daj, ešte poviem o, o, tom takom, o tých takých ukážkach tých starostov niektorých, že uh, starosta je volený na, neviem, 4 roky, príde uh, nová vláda, prestúpi z jednej z tej strany do druhej, aby, aby mal zisky, to je, to je samozrejme. To, to sa, a koľkých starostov, ja poznám jedného takého starostu, ktorý za každej vlády predtým prestúpil do inej strany. Ktorá bola pri moci, tak tam prestúpil. Hovorím, že toto to, to je... Lebo sa správa pragmaticky, tak je <laughs> pragmatik, uh, eh, ešte to existuje, ex, máš také dve veci, sú buď si morálne Eh, nejako konzistentný alebo si morálne flexibilný. A keď si morálne flexibilný, tak ti vôbec nevadí, že preskakuješ z jednej strany do druhej. To je proste dnes už morálna flexibilita je cená vlastnosť ľudí, že proste vedia využiť tú situáciu pre maximum. A ako si počul aj v tejto chvíli od pána starostu, katastrofa je, a tu končí stranda, že morálnu flexibilitu ocenia samotní občania. Tí, tí sa ti poďakujú a povedia, o, my máme skvelého pána starostu, ten sa, ten sa vie v živote obracať. <laughs> Rozumieš? A toto je, kamaráde, úplne, ale úplne hrozné. No. Peťo, počkaj, dáme pesničku, lebo ja už vidím, jak tu klepe nohami. Jedna otázka. No dobre, daj, tak daj rýchlo no? otázku a musím ho pustiť fajčiť Jasne. naozaj. Ako si, pán starosta, ako si myslíš, že to dopadne s tou Európskou úniou? V najbližších rokoch. Ako, ako, si, ako to predstavuje na základe toho Grécka a teda. Ako, no. tá, vydrží tá euromena? Vydrží? Dobre, ďakujeme Ďakujem. za otázku. Máte. Tak Peťo, je... ešte z vás urobil aj geopolitika. <laughs> je, je, to, je to taká politická otázka. No. Ja som síce politik, ale iba regionálny. Aspoň si myslím, že som politik regionálny. A keby som chcel byť vyššie, čiže... Už nie ste. <laughs> Čo? <laughs> Už teraz som ne. Ale... E... To je dosť široká otázka. E, ja, po, môj názor je, že inej cesty nie, je... iná cesta nie je iba ako Európska únia. Hej, aj pri týchto problémoch? Ktoré aj, tu e, ale e, toto nie sú problémy Európskej únie, tieto financie. To sú problémy našich e, štátnikov, ktorí ich robia. Ktorí, a našich ľudí. A našich ľudí, lebo no. niekedy sú, aby získali určité financie, tak ešte predbehnú požiadavky Európskej únie. Čiže Európska únia, Verme to aj geopoliticky, musí vzniknúť a musí tu byť nejaký silný celok, ktorý bude konkurovať, povedzme, Spojeným štátom a Rusku alebo Ázii celej. Čiže tá Európa z tohto dôvodu musí byť aj z toho, a, aby to mohlo Ale ísť. o tom, čo teraz hovoríte, by sa dala urobiť samostatná relácia. Samozrejme, o tom zdále dnes ne, nebudeme diskutovať, že či teda Európska únia áno alebo nie. Ostaneme skôr pri tých eurofondoch. Ja, ja iba teším... za seba žiaľam. Hej, ja sa teším, že ste teda mi ešte venovali ďalšiu polhodinku, lebo je to zaujímavé a vidím, že tu máme ďalší mail, tak choďte vy si v kľude zapáliť no. a my sa tu ideme osviežiť jednou zase takou úplne síce chronicky známou, ale v tejto chvíli priliehavou pesničkou. Koho si zvolil? Nič, Za devatero horami a devatero řekami leží kraj líbezny jak z reklamy tam pravde všenka nekvete. Člověk zde vyvinul se z prasete, hodiny v sametové rubáše, zloději loví zbytky guláše, z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají poupata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení a kdo má peníze vystaví svou mordu u dálnice na billboardu potom řidič skutku tvrdý chleba má furt on the road a s lumpama učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí za co pane bože za co trestáš tento prosílit za co, Pane Bože, za co Nechal z nás se napálit Za co, Pane Bože, za co Za čtyři roky v prdeli Za co, Pane Bože, za co omluvni, že jsem tak smělý <laughs> nebudu mezi pany panuje věčná neschoda. Jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí. Případné aferky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady. nejvíce se špína kydá za zády. Léta už tajím svoji příslušnost. Zemi, co vyměnila hrubost za slušnost. To se mi nelíbí morální předlohy Čili papalači hrající si na bohy, povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance a místo polední debaty z prdu kulička, ať skvětá naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za čtyři roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli? Já jsem tam chodil na internet, tak se pokoušel, to je pokoušel, no, ale je to Red Bull, nebo Nutno ještě říct k tomu všemu Hledám nohy nešťastí k řešení v extrému A tak bacha na rudé koalice Vzpomeňme, jaká je po třešních stolice Nedávno přišla jedna děsivá zpráva Že se zase valí dělnící tentokrát zpráva Poznávacím znamením, Jsou holé hlavy neznalosti a ústavy. Přesto všechno, co v tom kraji zažívá, probíhají všechny nepokoje v pajzlu ubyva a stále věří na rytíře z blaníku. Než přijdou zvolil národ vyčkávat si taktiku, tak si tu pomalu každý svůj život hníje. Z k tradici ruka ruku je upřímně řečeno, trochu teskno mi je, že nám stačí demo, demokracie. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co? Nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za čtyři roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Tak snad mě někdo odstřelí. Dúfam, že tento osud nepostihne môjho dnešného hostia, e, pána starostu obce Mýtna, e, Pavla Grexu, ktorý je hostom dnešnej relácie v prvej línii. Tak trošku neplánovane potiahneme až teda do 23. hodiny, pretože mám pocit, že ide o tému, ktorá si to zaslúži. Poďme hneď na ďalší mail, ktorý nám prišiel od Mareka Sprešová Obsahuje viacero otázok, tak pôjdeme otázku po otázke. Dobrý večer, počúvam dnešnú reláciu a chcem skonštatovať nasledovné. Poprvé, Bohužiaľ, my sme krajina absurdistanu a ak mi niekto bude tvrdiť, že to tak nie je, tak nech vyhľadá odbornú pomoc, pretože takýto človek berie pravdepodobne silný matroš. To bolo konštatovanie, na ktoré ani nemusíte nejakým spôsobom reagovať, už ste sa v konec koncov k tomu vyjadrili. Po druhé, eurofondy nám vôbec netreba, lebo dve tretiny sa rozkradnú a potom to my musíme doplácať zo štátneho rozpočtu. S týmto by ste sa vedeli stotožniť? Na starosta že nám ich vôbec netreba, alebo skôr treba, ale urobiť poriadok v tom, ako sa... Ja by som tiež tak povedal, skôr nám ich treba tie eurofondy a urobiť poriadok, lebo je to určitá pomoc od tej Európy a keby sa nerozkradli, ako Marek hovorí, tak e, istotne by pomohli. Mm. Tretia, to už je otázka. Chcem sa spýtať hostia, s akou najväčšou obludnosťou sa stretol pri rozkrádačkách ohľadom eurofondov. Uh, že či poznáte pána Katrinca, ktorý mal slobodno či tri relácie ohľadom eurofondov, je pán Katrinec spolahlivý človek. To asi nepoznáte, ho predpokladám, ale že teda tá otázka platí, že za akou najväčšou obľudnosťou ste sa doteraz stretli, prípadne možno počuli od niektorého zo svojich kolegov, že či viete, či si viete spomenúť na niečo takéto. Je, je tých e, prípadov dosť, ale tie prípady sú na tej obci sú oveľa menšie, ako sú v štáte tie obľudnosti, ktoré vidíte, či sú to CT, či sú to iné rozkradnuté veci v nemocniciach, alebo iné tendre na diálniciach. Najväčšia obľudnosť je momentálne váhostav, ktorý ma strašne mrzí, že tak dopadol. Ale ak by som vám ja povedal takú jednu vec. E, spomínali sme tu ihriská. Uh-huh. Mhm. Ihriská, ktoré e, rozdával predseda vlády, fandí mu, že chce mať zo všetkých nás fo- fotbalistov a ja som deti učila, nechceli sa, doteraz ma to mrzí, ale e, určitým e, spôsobom som sa k týmto ihriskám dostal, mali ich moje kolegovia. Tedy ja som sa nedostal, ako my sme nedostali, ale oni ich mali, tak som sa chodil informovať, čo, ako, mm-hmm. koľko to stojí. A, poviem vám, že ihrisko, ktoré bolo robené v jednej obci, vyšlo 1,8, v korunách budem hovoriť, 1,8 milióna. Také isté ihrisko v obci o 10 km ďalej, 4,5 milióna korun. Mm. Čiže jedna obec ho bola schopná spraviť za 1,8 milióna a druhá ktorá išla cez eurofondy, ho urobila za 4,5 milióna korún. To je velikánsky rozdiel, čiže viete si predstaviť, ako ide. A my sme niekedy mali takú pridruženú prevádzku v obci a e, ten kolega, ktorý za 4,5 milióna to urobil, tak mi hovorí, má prísť e, celá garnitúra vlády hrať ten fotbal, prosím ťa, poď nám urobiť chodník, lebo to už tá firma nedorobila, tak nech, ma, nech nechodí po e, blate. Ja ti potom poviem, že keď budú hrať fotbal, že ďakujem starostovi. Spraví ja. reklamu. Hej, tak on si urobil ten, spraví reklamu. On si urobil ten e, e, scenár celý, napísal si čo, ale ako tie išli z eurofondov, tak musel predložiť na odsúhlasenie ten svoj príhovor e, okresnému tajomníkovi, okresný tajomník povedal, Grexave, to je star, starý provokatér, to tam ho nemôžeme vôbec <laughs> o ňom nič povedať. Ja. Čiže ani sa nepovedalo, e, že som tam bol. Ale <laughs> o to nejde. No, Ide ale... o to, že bol predražený o 2,5 milióna Ihriska korun. sa stavajú ale nie z eurofondov. To ide z úradu vlády, nie? Úrady vlády, no. ale boli ihriska, ktoré boli stavané aj z eurofondov. A toto boli eurofondové záležitosti? Toto boli eurofondové, čiže oproti tomu úrad, lebo úrad vlády tedy dával 1,2 miliónov, obec si doplacala nejaké peniaze, ktorá to vedela robiť, tak dala 300 tisíc, niektorá dala 400 tisíc, hmm. niektorá pol milióna. Takisto ako sa vlastne tomu okresnému oni zavďačili, lebo ako je to stále, on povedal, že oni to musia robiť a ktorý sa trošku spätil to do toho 1,5 milióna vedel do 2 miliónov urobiť. Ale toto bolo z eurofondov, čiže to išlo tým systémom, čo hovoríme, ako eurofondy idú mm-hmm. a stálo to 4,5 milióna. No, keď hovoríte o tých ihriskách, včera vyšla taká správa, že na dedinách pribudne 100 malých ihrisk, opozičným starostom dotáciu neprihrali. A na viacúčelové ihriska pôjdu pred voľbami 4 milióny eur, i keď v necelej stovke žiadosti uspeli len traja starostovia z opozičných strán. Hej? <laughs> to, je, to je ten prípad Grexa. Viete? Hej. Á, to je provokatér, tomu nie. To ten nemôže dostať. Viete, bol jeden vtip, ja neviem... Môže nie. po 22. môžete. M- môžem, on, on nie je hnusný, ja myslím. <laughs> ono to ani vtip nie je celkom, ale e, keď sme rozprávali štvrtýkrát, som si dal žiadosť na toto ihrisko, tak... E, mi tak hovorili. A vieš, ako sa pridelujú tie ihriská? Do kraja príde 10. Prišlo ich trošku viacej podľa tohto. Do kraja príde tých 10 ihrisk a e, 8 z tých ihrisk rozdeľuje st- vládna strana mm-hmm. a d- iba dve rozdeľuje predseda vlády. Mm-hmm. <laughs> Ke- keď to, aby oni to bolo také oné E, z desi- desiatich prideluje e, strana Smer 8 no. a predseda vlády pán Fico 2. Čiže viete si predstaviť, prečo ale, je to vlastne že takto. Pretože tam vyšlo iba tak e, málo hey, opozičným. Hey, Ale, ale zase opakujeme, že to teraz ale neznamená, že Ježiš Mária Bubu Bufico zlý, lebo toto Nie. sa deje naprieč celým politickým spektrom. Darmo tu pravica vyblakuje, že čo robí Fico zlé, majú presne tú istú špinu za nechtami, ktorú robí on teraz, robili oni sa proste ťahá, to, táto vec sa ťahá. Samozrejme, preto som na začiatku nepovedal, že e, je to vláda a predseda vlády, lebo to isté sa robilo aj predtým a stále sa to bude robiť, ale bude sa to robiť vtedy, keď my sa už nerozhodneme, že zmeníme tento systém e, ktorý je tu. Systém e, sa musí reštartovať, on sa raz pokazí. Keď tým systémom stále idete, idete, on sa už tak e, nejakým spôsobom... Ja som to hm. dneska počúval niekde, kde to jeden pán rozprával na telefóne. To Ten telefón ide, ide, ide, až nakoniec vypadne vám lebo má systém, ktorý je už pre neho zastaralý na to, mm-hmm. aby vedel chápať ostatné veci. A to isté je aj v politike. My ho musíme zreštartovať, my musíme urobiť a práve preto sú určité kroky, ktoré by mohli len na začiatku, ja nechcem sa do komunálnej reformy hovoriť, lebo to je téma na ďalšie 4 hodiny. Nechcem tu uh, rozprávať o tom, uh, že keby sme dali dve volebné, maximálne dve volebné obdobia. Môj syn hovorí jedno volebné obdobie politikom. Mm-hmm. Potom by ich nemohli ekonomicky silní e, podporovať, lebo každé 4 roky, keby mali platiť, tak sa nedoplatia. Možno by zase, ale viete, urychlili bohatnutie, museli by to skoncentrovať do jedného roka, to čo momentálne teraz <laughs> berú za 4. Hej. Počuť, trošku vás nám preruším, no. poslucha čaká na telefónnej linke. Dobrý večer by viete, uri... No, skúsme zase vypnúť to rádio, ak sa dá, a počúvate len cez telefón, dobre? Lebo tam máme spätnú väzbu. Halo, počujeme sa? Dobrý večer, tu je Zlatislav z Bratislavy. Dobrý. Eh, môžem hovoriť? Nech sa páči. Eh, ja by som chcela len pripomenúť, že táto problematika, to je eurofondy, to je zhruba jedna tretina prostriedkov ročného štátneho rozpočtu. Či, čiže to nie je zanedbateľná vec. A čo sa týka toho reštartu celého systému, tak ten nás čaká najneskôr okolo roku 2020, pretože eurofondy my už máme prestať dostávať a budeme čistými odvádzateľmi to znamená najmenej do roku, teda najneskôr do roku 2020 by sme sa mali nejakým spôsobom polepšiť a hovoríme o tom, že eurofondy sa rozkradajú, takisto sa, sú neefektívne vynakladané. Tie eurofondy nás mali jednak riešiť regionálny rozvoj, nezamestnanosť a mali nám e, privodiť takú situáciu v hospodárstve, aby nám to, čo vybudujeme z eurofondov, aby nám to prinášalo nejaké zisky, nejaký profit do budúcnosti. Lenže ak my z eurofondov dnes je popri tom, že tretinu sa rozkradne, ďalšia tretina ide na vzdelávanie a všelijaké administratívne mhm. veci a tak ďalej a tretina, kto vie, ako je neefektívna, tak ako z čoho my vlastne budeme žiť po roku 2020, keď pripomínam ešte raz, že zhruba tretina týchto prostriedkov to je vlastne súčasť štátneho rozpočtu. My máme rozpočtované prostriedky v štátnom rozpočte okolo 14 miliard, z toho okolo 3,5 miliardy sú vyslovene granty a transfery. Mm, a vraví, Takže to je zhruba jedna tretina. Že keď, keď to teda minieme, teda vypadne, minieme ročne oko... Nech sa páči. A hovoríte teda, že keď to teda vypadne, ten, Áno, ten, ten to nám vypadne. Takže tu bude to znamená, my budeme musieť tvoriť úplne novú daňovú odvodovú sústavu, pretože my jednoducho, my keď minieme tento rok, my keď ročne minieme okolo 17 miliard, 17,5 miliard, a v skutočnosti ma, e, e, rozpočtujeme len na úrovni príjmy a granty a transfery okolo, okolo 14 miliard. Tak mm. my mhm. tu budeme mať, my máme výpadky už dnes, okolo tretiny, že? Štvrtina, tretina. No. A okrem toho, keď nebudeme dostávať tieto granty a transfery, tak vlastne budeme musieť štátny rozpočet tvoriť z vlastných zdrojov, to znamená z našich príjmov. Lenže my máme daňovú sústavu tak urobenú, že my nenaplníme tento rozpočet. Eh. Takže aj o tom treba hovoriť. E, e, ja 100% súhlasím s pani Alicou a ja to vlastne chcem, e, chcem vlastne, aby sa o tom hovorilo, lebo viete, veľa ľudí to nechápe a nevie. Vy 100% máte pravdu a práve keď hovoríme o tom reštarte. Prepačte, ho... ja položím, lebo... Dobre, ja, dobre, dobre, dobre, dobre, jasné, no. ďakujem pekne. Prepáčte, tak počúvajte ja ešte raz, rádio. Eš, raz, ešte raz to zopakujem. 100% s vami súhlasím, pani Zlatica. Ja to vlastne to isté chcem povedať, čo ste vy teraz povedali a snažím sa to práve preto som aj v tejto relácii, lebo snažím sa to tak ľudovo nejakým spôsobom povedať, aby si to ľudia uvedomili, lebo si neuvedomujú, že tí, tie peniaze po roku 2020 nebudú. Ale e, e, idem k tomu reštartu. Vy hovoríte, e, on príde. Automaticky príde, ale príde nútený reštart po roku 2020, lebo nebudeme mať finančné prostriedky. Ale aby sme pri, e, prispeli k tomu, tak my už potrebujeme pred tým rokom 2020 urobiť reštart. A máme najväčšiu nádej na budúci rok urobiť reštart a ktorákoľvek politická strana tam bude, ale musí ten reštart byť. A musíme tu e, aj ten daňový systém e, nejako zmeniť, aby sme potom mohli zi- žiť z toho štátneho rozpočtu, z toho, čo si my zoberieme a iba to môžeme minúť. A to je ten reštart, keď potrebujeme, aby politik nerozhodoval. Politik má dostať do ruky toľko je príjmov, to, a toľko to môžeš najviac minúť. Ale keď ešte, ešte sa vrátim kúsok, nie len to, ale my budeme musieť ešte aj odvádzať do Európskej únie, mm. aby mhm. niektoré štáty znovu mohli e, čerpať, čerpať tieto mm. európske peniaze. A o to budeme mať menej. E, môžeme potom dopadnúť tak, ako Portugalsko, Španielsko, Taliansko a tým pádom my prídeme... E, ak my v 16. roku neurobíme reštart, v 20. sme horšie na tom ako Grécko. No, to ste teraz podali dobre. Toto pochopili ľudia. Tak to, ja to myslím. Ľudovo. A, áno. A, a ľudia si nemôžu povedať, že vydržíme dovtedy, ale veď nejako bude do 20. roku. <laughs> Oni si to nevedia, lebo ľudia vlastne nevedia, že 20. roku bude koniec e, ak neurobíme do 20. roku niečo. Ale my sme mali tak robiť, aby sme sústavne pokračovali, len my tak nerobíme. My hovoríme Aha. toto, roz, dr, Dobre, eh, ro- dobre, <laughs> Rozdrbeme, prejeme to a potom nech si už robí kto chce, čo chce. No, keby my, ale... Eh, ale za 4 roky sa to ešte, eh, a to Boris, ešte dá zachrániť. A to ešte ďaleko. Čo to teraz vy rozprávate, že to ešte 5 rokov? To je nič, to je dobré, to viete, nestrašte. A, a, prečo, <laughs> a prečo by sme neskú, neskúsili to? Aspoň neskúsme, skúsme to, lebo my vieme, Počujete, ja. ale jak to chcete skúsiť? Veď ale tu máte na, na, naviazaných ľudí, ktorí sa na tom nabajľujú. Nenormálne peniaze sa tam točia. Jak to chcete spraviť? Vy si, veď, dobre, toto, toto, toto je otázka. Povedzte, mi, povedzte mi toto, to som sa vás chcel spýtať. Potom vidím ešte jedna, jedna otázka od toho istého poslucháča, tak dostaneme sa k nej, neboj sa Marek, ale povedzte mi, na koho sú tie, na koho sú tie agentúry naviazané, viete to? No na koho? Samozrejme na politikov. No tak vidíte. Tak čo chcete zmeniť? Akože, akože si myslíte, že a, politici si vypustia vlastný rybník? Že ale, za toho zbavia, ale noví politici, noví politici, ktorí tam prídu, ja nehovorím, naozaj treba obnovu. Viete, e, e, e, mladí ľudia, ja som už starec, e, mladí ľudia majú takú inteligenciu, tak vedia robiť, nemajú skúsenosti. Čiže aj takých ako ja potrebujú medzi seba aspoň jedného, dvoch. Ale tí mladí ľudia, ktorí sú vysoko inteligentní, vedia oveľa lepšie riadiť štát ako tí starí paprdovci, ako my sme tam. <laughs> No, ale kto a, ich stade vykope? To je Ale vykope... Akože ľudia, myslíte, tí ľudia ich musia, aj tí mladí ľudia si musia vybrať, lebo oni si budú svojich zástupcov. Viete, keď počúvate, ja mám učiteľa svojho syna. Ja vám poviem. Svoju dceru, svojho syna, ja ich mám tých detí viacej, všetci, ale to sú učiteľ. Ale medzi najväčších patrí môj syn, e, ktorý, e, ktorý e, keď dáme svoje, jeho skúsenosti, jeho vedomie, z moj, či pardon, jeho vedomie s mojimi skúsenostiami dokopo, tak nám to ide krásne. Hmm. Ale ak by som ja povedal, ty si mladý, choj preč, tak to nepôjde. Čiže, ale berme si e, politikov. Kúsok zabrnem do politia. Zabrnite ja, Zabrnem. Zoberte si, čo núka jedna strana, ktorá je, ma, je teraz druhá najsilnejšia strana, na onom ponúka. Ponúka ľuďom e, motnú zodpovednosť politikov je to niečo veľmi dôležité, lebo ten politik si rozmyslí, či príde o vlastný dom, keď áno, eh, ho nejaký... On... Hovorí, že... Áno, a urobme, ale nikto to nepríbie. Ale ona to sľubuje, že to dá. Skúsme ich tam dať a s mladými ľuďmi modnú zodpovednosť politikom. E, slubuje koniec schránkovým firmám. Samozrejme, to je niečo na e, eurofondy urobené. Či ak nebudú schránkové firmy, aj toľko sa nebudú rozkrádať. E, to sú dve veci. Hovorím, je to strana, ktorá je druhá, ale môže to ktorákoľvek je, ale ona to už dlho Hej. preferuje, čiže Skúsme to týmto spôsobom. Skúsme dať novým. A ja nehovorím, keď už sme sa do strany. Viete, E, ťažko je, keď e, berieme toho Matoviča. Matovič stále slúbuje tiež nejakým spôsobom, že bude pozerať na prsty e, no. E, politikom. Prečo politikom má? Veď to robí predsa kriminálna agentúra, to robí ja neviem kto, to je ich úloha, nie je politika. On má vytvárať niečo. On, on má, má robiť zákony. No, zákony má, má vytvárať. Jasné. Čiže za to, aby tam e, on dával pozor na niekoho, prípadne ho nahral a potom ho môže vydierať, Nehovorím, že to bolo tak, ale môže ho vydierať. Čiže na to potrebujeme politika? Na čo? A on potom bude iba čakať, kto čo ukradne? To je na hm. figu. Berme pána Sulika, ktorý hovorí o týchto eurofondoch. Ale tiež bol v politike, tiež tam e, nejakú určitú dobu bol. Čiže preto potrebujeme mladých Ale viete, vieš, ak to je zase, že no, tak dobre, veď to e, pred voľbami majú všetci pekné predvolebné programy a teraz prídu do parlamentu a tam narazia na tvrdú realitu, že nemáte koaličného partnera, ktorý by sa s vami v týchto veciach spojil. Že jedna vec je, rozumiete, dať, dať hlas. A teraz ja netvrdím, že to, čo hovoríte, je nesprávne, to hovoríte podľa mňa celkom správne, len hovorím, že zároveň treba brať do úvahy to, že je nejaká parlamentná e, realita a hneď po proste vstupe do parlamentu dostanete taký preplesk, že až, keď proste pochopíte, že No dobre, to je pekné, že ste to mali v programe, no ale ak chcete ísť s nami do koalície, tak tento bod musí vypadnúť, hádam, nechcete hmotnú zodpovednosť. A čo ste sa zbláznili? Alebo ešte nedá že schránkové firmy, keď tu všetci na tom fungujeme. A čo ste vy? No, no tak dobre, tak, tak keď chcete, tak si robte vládu s kým chcete. No a ste doma, rozumieť? No. E, ty myslíte, že to nepôjde. No hej. Že to nepôjde. No. Ale práve preto sme tu, práve preto urobme reštart. Áno, Nedali ste to, veď pred e, mesiacom sme vás zvolili, vy ste to neurobili, ideme do ulic, prosím vás, alebo nejdeme do ulic, ešte nemusíme ísť, odstúpte, nie ste to schopní urobiť, ideme, urobíme si nové voľby. Ale nové dobre. No. A poďme e, do toho a, a e, da, potom už poďme do systému. Veď to je, ja, teraz neberte mňa, ja. že ja s vami nesúhlasím, len vám teraz robím oponentúru. Ja viete? viem, ja no, to tak beriem. Tak počujte, tak a vy to chcete robiť s týmito ľuďmi? s týmito ľuďmi, ktorí sa tu tešia, že majú korupčného starostu, že takýmto dávajú hlasy, lebo im vybavia najviac pre dedinu. S takýmito ľuďmi to chcete robiť? Ale... A, čo, a čo vy chcete od týchto ľudí, ktorí sú tu, žijú tu v bezvedomí, doma polovicu dňa presedia pred televízorom, vygumované hlavy, ktoré proste nie, neriešia nič okolo seba a to málo čo riešia, tak sa zaujíma o to, kde, čo kto ukradne a čo sa z toho uleje. S takýmito ľuďmi chcete ísť do toho? Ale tých, e, e, tých ľudí, keď, to, e, keď im to nepovieme, aj povedzme týmto spôsobom, ako im to dnes my dvaja hovoríme, keď im to nepovieme, oni stále takí budú. Ale práve to, že tu chcú politici, ale ak tam niekto raz príde a začne to rozprávať takto otvorene a e, svoje plány si dodrží, tak tí ľudia už začnú iným spôsobom žiť. E, preto som spomínal tých mladých ľudí. Stretávam sa s mladými ľuďmi. Je zaujímavé, že sa priateľím s mladými ľuďmi. Neviem, moja má vadí stále za to. Ale ale... Uh, sa s mladými ženskými nekam, <laughs> tak je to dobré. No? Dnes som, uh, eh, som eh, viezol mladé dievčatá, ktoré išli na brigádu cez Európsku úniu, išli uh, na letisko som ich viezol, počúval som ich, čo vlastne rozprávajú, ale to sú názory správne. Jedine iba nesprávne asi to, že povedali, že ak to takto ďalej pôjde, tak odídu sa je to preč. Mm. Čiže, ale sú to dievčatá, ktoré prešli už svet. Eh. Poznajú Kanadu, poznajú e, Srbsko, poznajú ja neviem čo, Gruzinsko a neviem všetky tieto štáty a vedia, že kde je to. A je zaujímavé, že v Gruzinsku a e, v týchto štátoch sa všade životná úroveň zlepšuje. Mm. No, poslucháč alebo poslucháčka no. na telefónnej linke v tejto neskorej hodine, takmer pred 11. Dobrý neskorý večer. Dobrý večer, to je Marek Sprašova. S Marekom sme už boli. Hej? Um, no, on nám len písal, ja, ešte nám nevolal. Áno. Nech sa, nech sa... <laughs> áno, áno, áno, Marek, a, ja ešte myslím na tú poslednú štvrtú, čo hej, tam ale takto, ja sa ešte chcem spýtať. Ja som si akurát teraz dal tú námahu a <laughs> dal som si vás, e, skúsil som si pre, preklepnúť toho vášho hostia. E, ten váš host, ja by som sa chcel takto politicky nekorektne spýtať. Neprišiel si on náhodou do Slobodného vysielača robiť predvolebnú kampaň? A máš pocit, že sme doteraz spomínali nejakú stranu tu? No, e, spomenul tam nejakú stranu, nejakého rada, nebudem ho menovať, hej, tá štvorpísmenová ja mám, pocit, ja mám pocit, že momentálne mu jedinú politickú reklamu robíš ty v tejto chvíli týmto telefonátom, ale dobre, však je, je, Aj ako, môže odpovedať. E, no, Marek, no, Marek, Marek, keby som nebol politik, e, rozumieš, tak by som sa nezaujímal o tých e, ľudí, ale nakoľko som politik e, a ja vidím, keď už si spomenul tú nejakú stranu, že touto stranou by sa mohlo prejsť k tomu, čo ja chcem. E, vieš, ja ti poviem, nechcem si robiť politickú reklamu a z môjho hľadiska, to ti môžem tu, ako všetkým hovorím, nechcem ja nič. Preto spomínam mladých ľudí, lebo svojim mladým ľuďom v Lučenci hovorím, že viete čo, páni, ja to budem ťahať tak, aby sa e, voľby skončili v 2016 podľa mojich predstav a nechávam všetko na vás. Ja odchádzam e, pás kravy na šoltísku tam mám takú jednu hacientu a tam budem krávy pásť. A budem spokojne sa robiť. Čiže e, z môjho pohľadu to nie je politická vec. Z môjho pohľadu je to, že chcem dosiahnuť, aby sme si už konečne všetci tých, ktorých spomínal tu Boris, e, uvedomili, že jedine my môžeme niečo urobiť. Rozumieš, Marek? Keby som ja e, sa nedával, ja som... E, e ja za cestu som, berme tu R2 ja som sa začal byť ver dvojke za obchvat mýtnej, lebo tam som a to bola moja požiadavka pred desiatimi rokmi. E, ja som si svoje dosiahol, ale bijem sa takisto aj za Južné Slovensko, aby tá R2 išla. Čiže nie je to politicky. A... Nie, po, pozrite sa, pán starosta, ja ho narážam na to, že ja som toho rada pred no. rokom, no. keď boli prezidentské voľby, tak ja som ho volil, ale potom, ako som e, nejako zistil, hej, že má nejako netransparentne financovanú kampaň a navyše ju stále má nejasnú a stále sa spomína, že stojí za ním nejaká finančná skupina, tak jednoducho ja tomuto radovi, nechcem ho menovať, ja už mu proste neverím a tejto strane už vonkoncom. Rozumiete ma? Hej, uh, Marek, to je už politicky, ak neviem, či mi Boris dovolí tu no, trošku ja, ja zareagovať. Ja by som bol najradšej, keby sme ne, nešli k týmto veciam. Ale lebo teraz, teraz... Iba jedno slovo. Dobre, uh... chcem, dobre, však pokračujte v tejto debate, kľudne vy dvaja, len poviem, že teraz to už dobre, začína to byť... Z mojej strany teraz, to, teraz to už začína byť politická reklama, hey, lebo už sme od eurofondov ja, ja došli inde. Nechcem, ja, ja iba to ti poviem... Marek e, zložil. Marek ale e, má asi zapnuté rádio, tak hey, asi počúva. Počuť, no. uh, Marek, ja by som ti iba povedal, uh, tento človek, uh, ktorého spomínaš, raz vytvoril jeden uh, program Alfa sa volá. To bola platforma nejaká. Platforma. No? A, e, ešte keď bol v KDH, urobil platformu, poznám ho odtedy. A e, môžem ti povedať, že skúsi prečítať prvé tri strany a uvidíš, e, vlastne potom si urobíš o ňom obraz. A za to financovanie, vieš, e, <laughs> ja poznám stranu 99%, ktorá mala pred minulými voľbami 9%, e, 9% mala pred voľbami asi 3 týždne. Potom sa niekto rozhodol, že ju zničí povedal, že sfalšovali podpisy, čo nebola pravda, a mala 1,5%. Čiže to je, aj teraz to je iná politika. Hmm. Nikdy nevieme, kto koho financuje. Dobre, ale vravím, eh, zase na druhej strane takto, že keď už, keď už chceme do dôsledkov, no tak tu už bolo také široké spektrum ľudí z rôznych strán, že už teraz chyta túto eh, za slovo, ja neviem, môjho dnešného hostia, že prišiel z takej hen takej strany. No, už tu boli aj zo Smeru, už tu boli aj, aj zo Sasky, aj zo Šadiaľ možne. Takže ako, to sa celkom nedá odfiltrovať, že teraz idem sa baviť o eurofondoch s jedným človekom, ktorý je otvorený o, e, o tom hovoriť a teraz budem tuto kádrovať, že no nemôžeš, lebo proste si hen taký, tam taký. No nie, mne teraz ide o tému nejakú a, a nebyť teda tohto telefonátu, ani by som sa nepo, nepotreboval nejako k tejto téme vyjadrovať politickej, Skrátka a dobre, pozerám posledné 4 minúty do konca relácie, to už ani nestihneme. Ja ešte dočítam tú poslednú Marekovú otázku, no. ktorá bola v mailu, že, maili, že má host informácie o tom, že z eurofondov sa aj na Slovensku budujú nezmysly ako lyžiarske strediská na rovine, rozhľadne trikrát predražené alebo eurozáchody ako v Dojči, kde eurohajzel stál 6 6, koľko? 65 tisíc eur či XYZ predražené námestia. Má host takéto informácie? Stalo sa niečo podobné aj v Mýtnej? Mýtne nie, lebo sme nedostali eurofondy, <laughs> ale môžem vám povedať, že v tej žiadosti, ktorú sme dávali, bolo takýchto nezmyslov dosť veľa. Či sú to tie záchody, ako spomínate, ale nám to neprešlo našťastie, čiže sa nemám za čo hambiť. Ale je týchto uh, blbostí, ktoré sa robia. Uh, Dokonca ja si myslím, že aj všetky námestia, ktoré sa robili z eurofondov, ktoré aj teraz v reklame počúvame stále, že sú robené, sú to pozlátky, sú to pozlátky, ktoré <laughs> tie obce ani nepotrebovali. Tie obce potrebovali bočné ulice zaasfaltovať, aby e, sa tým ostatným dobre žilo, ale my sme urobili pozlátku, aby keď niekto ide cez e, tú obec, aby videl, áno, toto je z eurofondov, toto nám náš, e, náš tedy z európskej peniazy, ale na toto nám štát dal finančné prostriedky. Čiže je strašne veľa. Hmm. Spomínali sme tie lavičky, ktoré sú predážené a e, tá efektívnosť vynaložených peňazí je naozaj e, veľmi nízka. Dobre, už iba v rýchlosti ešte odmierá posledný mail. Dobrý večer, fandín starostovia, hráte dobré pesničky. Otázka na pána starostu, keď hovorí o regionálnej politike, ako on vníma fungovanie mladých ľudí v obecných zastupiteľstvách. Pýtam sa preto, že mám skúsenosti z obecného parlamentu, kultúrnej komisie a ako mladý som chcel isté aktivity pre mladých ľudí a narážal som len na prekážky od skôr narodených kolegov, ktorých jediná kultúra v obci bol Betlehem na Vianoce. Ako sa dá presadiť podľa vás mladý človek v obci so svojimi názormi medzi zaužívanými politikmi? Mm. Skúste v krátkosti, lebo už máme naozaj posledné sekundy. <laughs> E, dá sa to urobiť. Ja mám, eh, ja hovorím, ja mám už skoro 60 rokov a mám eh, poslanca, ktorý má na starosti práve kultúru a môžem povedať, že je najaktívnejší a vychádzame mu všetci všetci, lebo sme dali na neho a mal tie nápady má veľmi dobré a všetci e, na neho dávame a on si robí samostatne, pripravuje veci, už ne, ne, ani nekonzultuje a myslím si, že to robí veľmi dobre, je mladý, má otvorené dvere a dá sa to urobiť. Dá, Len treba trpezlivosť. A záleží, samozrejme záleží od na tom no, okay. odvedenia, ale on musí vedieť e, presadzovať svoje veci a dá sa to. A Poviem jeden príklad, ktorý súvisí s týmito no. e, eurofondami. E, <laughs> zase toho svojho syna, ktorý e, sa cíti ako občan a stále kritizuje mňa ako občan, že toto robím zle, toto nerobím zle, toto by malo byť tak e, čo na mladých ľuďoch. Sedeli sme zastupiteľstva, mali sme komisiu, kde sme vyberali, e, vyberali alebo tá komisia vyberala dodavateľa určité, e, určitej dodávky na mýtnu. Boli to okná, poviem. Mm-hmm vyberala a teraz zase tam bola tá korupcia, zase niekto slúbil, že zohnal peniaze, tak treba to tej firme dať, tej firme dať, tej firme. Zastupiteľstvo vybralo, lebo ona je komisia, ja som bol ako prísediaci. A zastupiteľstvo, bol tam jeden taký návrh a povedal, no ale keď už zohnala tie peniaze, tak im to dajme robiť, aj keď je to drahšie. Vtedy prišiel syn, ako mladý a povedal, ja ako občan s týmto nesúhlasím a neopovážte sa to takto urobiť, lebo bla bla bla ďalej. A na nich to všetky zapôsobilo. A sa, neurobilo sa tak. Urobilo sa správne, tá firma, ktorá bola najvýhodnejšia, bola vybratá. Čiže mhm. aj tí mladí ľudia, a tam sedeli starší, a tí mladí ľudia majú na to určitý dosah. A tí mladí, ak si budú trvať a pôjdu pôjdu, zorganizujú všetkých, budú voliť, vymenená starcov a je všetko v poriadku. Dobre, na dnes toľko zo strany môjho dnešného hostiu, hostia Pavla Grexu, starostu Mýtnej. Spolu s ním sa lučí aj Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia. Tuto to môže Peter strihnúť, lebo Peter to bude dávať kolega Kršiak do, do archívu. Ja ešte si prihrám nejaké minútky navyše, lebo som si povedal, dáme si, keď už sme si dobre hrali, tak si ešte jednu na záver zahráme lebo môže sa celkom stať, že po tejto relácii nie je nejedná slovenská duša ubolená, lebo my sa radi, viete, tak tak chrochtáme, to také slovíčky, že my sa tu radi tak utvrdzujeme v tom, aký sme my národ holubičí, aký sme my dobrí, ako my nikomu nič zlé nechceme. Ale zase nás teší, keď máme starostu, ktorý vybaví. No, tak ak, ho, ak, ak proste je teraz takáto nejaká ubolená duša, tak ju ideme nasledovnou a ja by som sa chcel, potešiť. A ja by som sa, na, lebo ma už Boris nechce pustiť to slovu, ale ja na záver, na, na záver by som sa chcel e, rozlúčiť a poďakovať sa za to, že som mohol takto otvorene rozprávať o problémoch, ktoré sú na Slovensku a budú iba stále prerastať ďalej. A musíme o nich otvorene rozprávať. Dobrú si, noc vám prajem. <laughs> Či, len, či, ste, si, či, či nakoniec nebudete ráno mi volať, že, že toto nebol dobrý krok. ja som <laughs> <laughs> už zvyknutý na Keď to. už ďakujete, tak aby ste to ešte nezobrali späť o chvíľu, lebo môže byť čokoľvek. V každom prípade lúčime sa s vami, no a pre tých, ktorí máte teraz trápenie, lebo proste to bolo nejaké bolestivé, tak ideme sa upokojiť a majte sa pekne. Dobrú noc. My sme národ holubičí, nikto nám nič nedožičí. kričí. Je to o nás známe, kde kto z nás len kožu derie. taký sprostý, ako vyzeráme. My sme nerozbili atom, to je pravda, čo na tom? Skúste zrátať ľudia premilí, tie kotrby, čo sme rozbili. My sme neponúkli svetu Pythagorovú vetu a napriek tomu sme tu. S tým sa treba zmieriť. keď sme ešte trochu mladí. Nik si sa nami neporadí. Napriek tomu si však radi sem tam zavzdychám. že nedožičí. Každý na nás iba kričí, jedným slovom je to o nás, je to o